Estas son hoy nuestras exigencias. Tengemündeta, Tengemündeta, Tengemündeta, Tengemündeta, Tengemündeta, Tengemündeta, Evar baş Kurdistanbul'e yen heja u Polateci'ye u sanansare cihan. Em dîsa behevrene bernameke nû e, beheviyê nû e, bikenên dilê xwe em borene e, devleken Selman Birayme Selman û az şivan em pevre bernamekî hoş İnşallah îşev emin çekin saat ساعات ديار اللي عم نزعنا يكشان ساعات يا بقاتي نباليني نما ان شاء الله ما تشتكي وساعات تجاه ابن شاكين برنامجي خوش ابن شاكين ve mebeste es kuazım çarşamba sor ya ezidiya cejna çarşamba sor e, tavusu melek sadece harekete erdi seruy erdi e, tabi nisan haftaya e, haftaya evvelin ya çarşamba tesirleri uyardı. Ciber ve keji ezidi ve e, ve ne bak cejneki pirostkin. Aminaj e, pirozi tkin ku Kurdistaniyen ezidi. Cejname ya resen evi. Tabi cejname ya heri resen belki jevi. Resen evi. Em piçeki e, jwan dur ketine be <coughs> ne bitileme yani ne be xwestekame bi xwestekame em jwan piçeki dur ketin. وقت قلت أمشي فيجج نبيروز كان حمو براين خوين إزيدي كو أمشي خوا إزيدي دي حسبينن جبو ما إزيدي مسلمان يانجي باوري يقدن قد فرقناك أم حمو كردن و أفجج ججنا مكشاي Belediye ne sevineci gereken piroz gün şeki hoş şekirine. Cejna Paskalya şu neziki ایرو بشخوا ایرو ججنا پاسکالی هجی ام جبو بری خوی ارمنی و این فله ام وانا جب بیروس و وقتن وقت اوک شهیه یعنی روجبونا پیغمبر aleyhisselam şeye ya Müslümana her se ve haftaya da geçtin hev işte nisebine işte ki hoş şekerine pano se pano her panoya da kurmancı Türkiye Zumane van e, ev nivsandine yani cejne e, Ermeniyacı piroskirine e, Süryanki jini visandine kurmancı jini visandine seçer zamana nivsandine Pir- her se e, bu her se oli se pirozbayı çekir bun şeki hoş bu manzara ki hoş bu yatkir باشه پر باشه بهیویا اف آشتی و براتی بردوام بکه سلمان جی تجیب خیر هات جانو خیر سلامت ناف خیلی دارم سپاس دکم ام جی ججنا ایزدیا چارشما سور پیروز دکن گل ایزدی و همو جهان پیروز بن و از دیسا رادیو و پیروز دکم رادیو که ام لی شوپینن ام جی پر کیف خوشن و جبو و ما میوان کرجی هم سپاس دکن دیسا جوره صاحبم هم سپاسی ام dedik سپاس دکن ام کیف خوشم شفت E, المره Straneke me şey, Selman Gudar bikin. Nasıl jibo despeki ام گرم ببینه و سا ام هدیدی گرم ببین بابت جمدی خوشی دست بکن. بکر اره بچکی سترانک ام بکیجان سترانی خوازم دست بکن سترانك بهنا محمد شیخ خوشتتی بله، شخو سپاس. بریز دگو داری کری و از گل کیج سوتات دنگیت حز دکم که دیگه خواردی گورک چاقه و رشی بلگ و بردان آف دل من من جه حس حسکری گلگ دیگه خواردی گورک چاقه و رشی بلگ بردان و دلمن من حس حسکری گلک آی گوری آی گوری آی گوری آی گوری آی گوری گورا جار که مش خوردی گورک شاوی وی بلک وبردانا بدلي من من جي حسكري لك اي قوري اي قوري قوري ازو گوری بوندلک بونر حق و جانک تجار گوریش بیر ناکم جنه و سد و سالک ازو گورم بوندلک بونر حق جار گورش بیناکم جنه و سد و سالک آی گوری آی گوری آی گوری آی گوری آی گوری گورام هجار گورش بیناکم جنه و سد و سالک بجار جنه هاو سعد و سالک آی گوری آی گوری گورام گەورێ بازند خوش براستی جی محمد شێخ و بیرانی موێ درباره موزیک موزیکێ تشتک گوت پێسێژیت مە پارڤە کرد Go doh orgazm de bu müzika kurdi. Doh orgazm de bu müzika kurdi. İro mastürbasyon jibdes nakede. Çima jiber ku berasti jî e, strambej müzikjenên nuha Selman e, dilê xwe negire neş bo te dibêjim lê bi gelemperî dema tu e, em dinerin tenê ji sermiyên dixwin yani ew sermiyanê mey بری او موزیکا کلاسیک وک محمد شیخ و دنگ بیجان لو ما جی ستران بیجین نها تشتین نه موزیکا نه سترانی نه تارزک نه بچکی دوی واری ده هنکی دنگجی نyan جی نزانم چه بلاوان هی ام دخوازن ایدی ام جی وک خلکی وک ملتین دن müzik jenên me jî e, tiştên baş tiştên xweş tiştên balkêş e, tiştên ne wek hev tiştên e, xweserçêkinê lê mixabin diwarê müzikê de ez hinekî hêviya me şikestiye ji ber ku müzik vak, berê niha ew موزیک جنین من زیده سری خو پیر نایشینن که زیده ناخبتن آن تنی دخوازن جه سرمیانی خو بخون فهم نکر از پردیشم دوی Ez bir müzik yine yani merv diciyana xwe de mesela bi Kurdî gava dijî her tiştî xwe bi Kurdî hîst ki. Yani mixabin müzisyenê me niho gelekê ji wa ji ber ku jiyana wa Türkiye Ciana Rojane Ligava e, Tuaz'ın albümeki çekin, tişteki çekin. Bandora Türkiye demin yanji keleprenken pişakodnin kelepren kurdi jüve destudaki bigirim albümeki tamam bikim. Jivi şekli Yani Yanji nabejin em albümeki rengeki em derxin u az tarzaki u ve tarzede serp kebim. Yani gelek cerah le dinerim. Az deminim hevalim müzisyen zaf diyeceğim e, jibuk albüm çeki albüm çeki yani jana jibuk xo nişe bikin xo bidin xuya kirin zub zu albüm beriya albüm çekin ji hatta o kaz acelet kin ku mene viya jidbini he albüm derneketi he okne e, ti tiş nerunuşti tuhazın klip çekin klip eduvaşinin kam bina çava mebeden falan televizyonu yani, beyvan televizyonu boçi bozup xuyap ki zo millet bala xo bidide لموزيسيان حقيقي از بجمعي راستي جدل سري خو بيتيشن البوم ميجي زيد زيد قالناكن حتى استراني خو باربناكن زيد حتى او استران او البوم تواهي konseptteki de Run'un Graniye ki vaçe be. Ucibuk poşman nebe. Sıba sıba ne beceğim. Ve strani müdavu gudar kırın. O anaz ve strani vişkli ne kayın. Yani malateme per acelecine. Yani her tiştide acele etkin. Bir lez hareket etkin. Yani neteni stran helbez tiştin dinci. Sabri Nakşi'nin. Tesira poplizmi e, zede zede ser civakiyeyi beguman u tekala zaman kir e, rastiji Selmanci de biwari de geleki e, kefam jirti jiberku hem müzik jen ligel müzik jenya hoji zamaneki vi baş Kurdiya kui baş heyi yani e, aybe brasti dema Kurdin bahab u pesni hevi Kurdi dedin ertişteki e, <laughs> şaş e, sosrete çok sosrete mıxabın iro <coughs> em damal Kurdeki ku hoş bir Kurdi beyi ve rastin bihamdime <laughs> ev keyf bi merçe de bi Selman Divarici de ez bavarım berejil straniye godari kir müzikayı godari u وەک هەواڵێکیژیم پێر سوحبەت جگری کوردیاوی کورمانجیاوی جی باشێ کورمانجی و مزیک و سترانەی خۆختێک بە هەف بکەلینە هەف بزەلقینە ئەس باوەڕ دکم تشتێکی خۆش دەکەوێ جانۆ بێدەنگ ما تژی بچێک سەلمانش کودێ وەک سەلمان جی بدن ناسیم باش ئەس جی مردینم جی عمریم ئەس سەرچاوە هەرەما عمریام ئەس ئەژی کارێ مژیکی دکم بەس ئەژی تشتێک و و سر نقاش کرد اجی دخوازم دست اشتاب بیشم یعنی ایمه دبیجم موزیکا کردی کتی تنگاسیه که از وی سبب وی تنگاسیه از حب که اج ولید دربون دبیدم یعنی مثلا ام بیجن آنکا ماموسته جیزانه ام بیجن هلبسمانی منی کفن ای کفن شوپی دناف گنداده و دناف تحتاده و دناف بریاده و دناف شکفتاده و دناف آخیده و دناف عربه و دناف جوده و دناف گاده و دناف سر بیندراد و هنگی لوان در جیان جیان وان لور بردوام کرد یعنی او هلبستین و جوان جزمانی وان جدلی وان دکت براسی جی هلبستین خوش بون خوش بون Kurdiye yani, Kurdiya orijinal o go tedbeji. Çanda meje de furiya. Çanda meje de furiya. Bezgava go Kurt bun metropoli. Ev pirzgreka, ev pirzgreka go tedbeji. Tedi tedbeji. کوردی همه جی سر هنرمندی جی سر هلبزمانی کبن دین دخون یعنی وایت تشتکی راسته بس چوا دخون یعنی نگارن تشتکی بافرینن بافرینن يعني ابجي از به سدمه حبكي ج جي دوربنا وليت دوربنا وليت وهنجي بونا مترابولي وجيانا خو زيدا زيدا انتجري مترابولي كرني يعني زيدا زيدا كلنا بمانغوراوي انتجرال بريج در كفيش از از كرم تشتكي بيجي مثلا في مسألة tamam entegrasyon hem de beşin. Bajar. Yani hem beşin ligormen durgun avalat tamam tesireki buçuk jibe etki ama merev dile insani e, ser kurdi ve kurdayeti ve ama bila heski Avustralya gibi farklı yani. keşire. Çünkü mesela gelek hünermend le Avrupa ne? Hiç hüneri kod dominin. Mesela mizgin işte zanım Danimarka Avusturya ve Adraya yani mizgin hiç işte baş ne Demek ki e, Xwendin u alaka ez vian dibinim yani ez ben ve dejibe gelek hünermenden ve de albüm çetkin em bejim mesela salin noti de he tu daru velet ez şimdi çava na na temi velet şey buye na daru tiyatr urdar basuye na tamam ya ve de ez jareki meki mavu çima te kurdi u kurdayet ya hoş bir nakiriye جبر کو دلی مده بو جبر کو جدی و باوی خو من قنج گرت یعنی یعنی سلمان راست باندور و ویجی هیه ببورینن یعنی از چاندا گول ناب متروپولا چه دبه از نل دجویمه yani gerek avcı çevir. Le krasi kurdi. Krasi kurdi. Hatı belli kirin. Yani, problem nine? Ema az problem ile virdi binim. Yani çakaz jiyana xobu kurdi berdevam bikiji. Yani ev baş zaten bu kurdi bu kurdi berdevam dikip bez gava gonnel nav gund be. Yani ev helbez nawaşın az weyad bejim. Jbergo jwe gund bardiki. هەلبەستی ویژی دبن مەترۆپۆلی ئەبژی تشکی خۆشی ئەز نەربەر ڤیامت بەس ئەو مامۆستا گۆ ژ سەر وانا دخۆن مەزەلا ئەم بفکردن ژمەلای مەلای جزیری و وردە ئەم بێژن سترانبێژی منی بدەنگ ببورین هەلبەستوانی منی بدەنگ هەموو چ خەسکارم بژمیرن ینی دەمەوان دەزیێ دەزیێ دەبوون بلی دوی دمید یعنی هنر وان جی زده بو هلبست هلبست وان جی پر خوش و پر زده بون بس انا کتی تنگاسیه کی هف جی از ویا از بخوا از بیم کی اجبرگو امنه د کردستان دنه یعنی تسیره هلبست نه زده بس الفرجي هلبس تين دي مثلا جوجيانا خو بكردي دوام دكم بس مثلا ميناكي كي بر ساغلا مسكارم جبو بي كي بد مثلا بيجن جگر خوين جگر خوين لكردستان زاف كيريا او خو شكرجوسي شهساري لبلي بهتر دروی کرجو سمایه یعنی چوی بنخته چوی کردستانا ای ام بیجی روجلات باشور گشکا گریایه گوند بگوند گریایه وقت دروی شکی گریایه مهیاتاوی خونده بود تشتکی انترسان بو یعنی از پیش نیار جد کم جبه والا او بیرانی خو نفسان دیه تشتکی پر خوش بو کتابه کی باش بو مرف فهمت که جگر خوین چی ما جگر خوینه جبر کو پر گریایه جدوکا فهم کریه ji ahenga, ji mela, derdor, helbesvan, hatta çüye koybun civata koybun ditiye. Bak mühimin. Lebeli eskarı minakeki enteresandır bedir. Ku jeger kuyunji belki zamanda peşketitire. Ul Kurdistan'ı dayık ne buye hatta emri koy kader ekijil Kurdistan'ı ne maye. Ne ditiyeş. Vak Celadet Bedirhan. Celadet Bedirhan İstanbul'e dayıktı bir. Ene galetmim dayıkayıcı Çerkeze. Bavji Kurde. Beli. Sineme e, nave dayıkayıcı. اینجا جلادت چه واچید بینه خو جلادت چند زمانه ورگری کرمانجی کریه ش کرمانجی ورگری زمانیندن کرنه آلمانی نیفسان دیه فرانسی زمانی کرمانجی وی بخوا او بخوا دام ام بیجن جبو لاتینی فرانسی لگور انتگره ki usaj çekiriye. Mesela embejin gelek gazete kovar nivis embejin jibo zarok ajin ifsan di çirok jibo mazana ifsan di berhevkeri kiriye. Helbes nivisan diye mesela kitabı helbesi pırkurte. Evet. Ewçava çedbeş. Jidayik demek ki lüye de merif fehmtike ki tişte mühim hassasiyet. Çünkü dev bavevi malbata ki e, kesayeti yeva sağlam malbata bedirhaniye malbata ki pır sağlam. Yani çünkü her endam yeva meze tişteki enteresan ezbeycim. Çen sağlık şey bu az bağırım. Rojik yeki sağlık şişeyine bu nana şeşme takriben kitabam nu derketi bungi. Kurdistan bu yeki hatusa. Meciko kayıp turiste <laughs> Ee, hini kurdi ya çünkü zamanı belli bu kurdi pişre e, yani hani ki usta kuyat ki yani zamanı biyani ser tesira kuyat ki yani ev jder ve hatiye şu Avrupa hatiye velhasıl go havalayı şey az nastkim zavicin ve gaşku bu davet eji nevroz el Ahmet'e çekir gazimi jikirim mıhamesini karbon biçim ica pırtuk rahaş çem pırtuk pırtuk amjir rahaş به حسیه که پرتوکام نه گو از خوازم دست خطی خود شتک بنویسین تده مگو سرسری من مگو ناویت چیه گو ناوی من کرده tam ez dinivîsînim hat balam ya mı go kure celadet cemşit bu kure e, kurd bu navi kirbin kurd yani kitebe kilser bedirhan ya bu lüde yani öyle ha- hat biram çünkü go ya ev bu ne bu yani tiştek usa bu yani mı go kaz bir persimci me persiyar kir mı go علاقات بدرخانیه گوبلی از جوی ماباتی من مگو جلادت دبی تشتکی gobele گوبلی کالکیم نه yani mi persiyar kuru bersirde. Ay şaşmam. Go heji mezi yani sal zedetirici bir derbas bile Avrupa lüvede dayık bile de le kurdi kat bimre zaman ikiden haber ne da lüve civakeji her kurdi haberde. O pir keyif hoş idi be. O keşke ki kurdi diye ko haskiriye çıma, çıma чыма берекодди mesela серве mesele ez xwazim tiştin binivîsînim ji var hoja ez gelekî sert sekinim o min tiştin tiskêjin tiştin minivîsandin Az bala xwe didim ji ber ku ez karê kafecî tîkim û ez xortê kurda keçê kurda zaf dibînim dişopînim bala wa çê serçiye û tercihê wa çawa ye ekul kurdistanê mezin bûne hatine li va metropola bêhtir balawan ser tirkaye keçkê tirka yani Янжи амбежин эку лауке тиркаре дигерен жи аз дибиним yani, keçik behtir tuhazın laukeki kurdre bigerin le muhabın krasi kurdi be lauken kurdaj zede kıymetini adın O evjid bejin em şu em kurdini zanın Yani yanji şey, em nu hindibin Kovusa sempatiktir tıkın kayber dili civanin kurda. E civanin kurda şko Ketine pay kuna çepkir etir kaş ko ama az yöde neçirik yaz şkora ayar bikim. Ama az neçirvani bikim. Yöde belki kaçkek yaz şkora. Yani az le denerim bavar ki az bu mesela. Hatta belki seçer cara aşık bu mu? <laughs> Hayam jenine derve. <laughs> derve hayatam olsa şey bu yani zedemin baldari daye. Yani am bejin yek iş var belki derketme. Li az bala khudzim alaqam nine davataki pir alaqaynine ciki pir tevlihet az aşka keçke dibim u pe hesim ez peyt dert dertkeve kurt. Yani ortam ne ya kurdayı? Tebliğe Yani behemdimin demek ki çima o kemasi ez koda dihistkim o çünkü bağlamın ser Kurdistan'ı kurd bu namine demek ki o hissiyat legernamın ya cinsi dahi ki, az usat fikrim yani Li evvê de ez dinêrim ew ji berê xwe din keçikê tirke. Weke ku çima çikî keçikê tirke şer nedîtine. Zext zordarî tu tişt nedîtine. Zêde aramın. Ew aramî jî xweşiya ciwanê çi. Belki awan ne dil be xwe awan ne dil te got nêçîr û nêçîrvanî ew tenê bi çavê nêçîrê lê dinarin yani demdemî Lê bawer nakim. Na na gelek min dîtine dibên em em heyfa نزل مقالك öğrenci ديتنا دبيجن دبيجن استراتيجية تجاوزي جلي مكرنا الولاط نظام شاكرنا اجي حيفا دي بابي خو الفادر السينم بابو كالي خو حيفا السينن ليه احمقا ليه جريدايش دمينن تدرج Careki de caretkin az dinerim peve deminin yani nikarın devje berdin. Çünkü em kurd em insanın dilinine. Mez aştır saxo az kat nezi Türkaj ne bu ne zanım Ez bibêje ez ê bitirsim yani çima ez zûb zûb vî mantiqê ez nikarim nêzîkî keşkî tirk bibim çünkü ez zanim ez gunêm însana tê ez ê pişiklekî pêve bimînim çimar midin erê bibuwa tetir min nerve <laughs> dilê me buwa naşewî te qey <laughs> tu zanî ew mesela heyfê û nêçîr û nêçîrvaniyê piçekî ez dixwazim tiştekî bêjim ee, kurdên me te dît te got آه، امي هناك جي كيف. الفير امي جي بوار سكسي حيفاوز. بكن حيفاوان هدين ام تشتكي شاشه دما كنت بوار وي وي تيجي اليدين وتسكسي بك تدليوان كشتكي اجويات بيجم شخو او شخو تجاوز دليوانه. كرنا ama شخو malbata وانا ne kavrine azadın şko azatın vak jineki Türk Türk tkari mesela em bejim bire raje silah u bikuje tişte kusanine yani jem bejim şko keyf akho rahatiya xo te u tu zevqi didivi diwe keçki yani yani yani هم با يعني- يعني جبركم ميلي كرد يعني خورتي كرد براستي جي دواري سكسي ده سركفتين يعني هي جاميرا Fasne kavmi koyacağım dedi يعني Allah حقي حقي سكسي ددن دماكو تو هر بجينك تركري تيك نافر نافي تيكلي تو حيفا مزني خو لاين تو بيتر هستيوان Dileri zini. دلار زين جبركو تدليوان قش دك تدليوان خوش دك acı vali fikrim از وسا ده فکرم یعنی برا کس خو نه خابینه خورته کی کرد دماغ بجنک ترکر سکسی بکه او نه حیفه تو بهتر وی جنکی بختوار دکه تو بهتر دلی وی خوش دکه گشت دکه tabi سلمان zedem şey, şeyden zedem çündük. Özeden değil çünkü. ay ay ay ay. Vakti lezzet ve nabeyi netişte gibi şimdi. Ve Salih Turan, Brahime Salih. Nivisan diye gotiye devliken lotkin zedeyi xwenna veje bila û mêvanê delal salman ne zorê. Tata xweş pê serketin bo salih Salih Silav em jidê kekê Salih jidî او ما ادري شو شو فينا مستراني خوشش بو ديار بكن ام زيدا ام زيدا ايش ام ندنا صالح جي بچكي دواري دل ده نها ديشه هنكي دليوي ديشه ام زيدا قالا افين واشق ودل وجعر وزقومي بكن ترسم ال- الهندور هذا خو تنية، منيش. تشتن بيبي بينا هسه لو ما جي صالح يا برال ما قدرينا كي هقل ما قدري كش تمام كتوان إيه، مجرب شبكن متقول من يد بو زي ملاي جزري هل بس كي ملازي بخوين شو اشي بينا اي والله ايش نزانم إيه صالح قال لك يتعدى اللي بيه نزانم ايش من روي انسان انا يري هركس کنی رو نزانم چه مثلا ای که هر زیده ایشه جي دكشين ایشف هاتن اسبوجو صابو و سابم هنه تا گوت والله keyif hoş ninim yani. Jana ko ايدي اس ام ساكن. هفر ام رودنن و تو تسير دي مخي الله الله الله تشي ويه ازي كرت تشتكي بخوينم والبي تجي بسترانكي دس بيه بك اه بو تكارم نجهد اه تقارب بشتكي شو كنا تەنێ گێلیەکێ وەک نەفەسەکێ قاسی بهنەکێ قەدرێک شاندنا جغارەیەکێ بلەز و بەزار ڕاموسانەکێ دوکەتی بیرا من و من بێریاتە کرد تەنێ بێریاتە کرد و هەوو lelesine Mıngo çiya blende sen واژه مکتوبه که سینم بشینم جزیرا بودم بود بخوینم نا نا هگرت نخوشه وز سینم سینم امان دلو امان دلو جدر دیارتم بکلو امان دلو امان دلو جدر دیارتم بکلو جان عشق آبی دلو دلو کذب تبو کلو یار بلبلوز بوم بلبلو امان امان امان دلو امان امان امان kulu Jder diyari dimdi kulu Jani aşkı abi kulu Eman eman eman dilum جنابه خشام شیبرکد پر بحری لبی وکد جنابه خشام شیبرکد پر بحری لپی وکت جانی من جی لبی وکد سریم چوهش و آقلو اما امان امان دلو امان امان امان دلو derdi yarim de kulum Jani eşte abi kulum Eman eman eman dilo Eman eman eman dilo Jderdi yarim de kulum Jani eşte abi dilo Bizi bizi Sponsor سلمان سلمان خوش سلمان ایرو من محبکم قرآن والله ام ام زیاده تاثیر نگیرن دی انشالله که کی سالی پیناش يعني روشان صالح نباش اشتر بيجم از وين روجي انشالله المالاوا جليت نبي جليت جي هي جليت هبي- كير جي هي خنجر جي هي و روشاوي جي نباشه دلندي بر خنجره باشه والله از بلی نوها بسیار چهار روزا از الجمعی بوم هین نه ایشه دست بکره بو مگو از ویتنی نه هیدم ترسم خود در ناور که لغن کی بشی ايش شاندن تشتكي باشا جي مرف كورت كي هورجد كي ما هورجد بي والله عشق درد عشقي وبرينا عشقي وإيشا عشقي زحمت صالح جي نه بيكتيه بالشوباء اشكي كتب انه <laughs> هاجي ما قوداري دك جي لهيلك سلمان سراني محمد شيخ ودي بيجي <laughs> لهيلك جي ازو تجي امرسار اشكي ولسان سكتي دي بيبن اوخ <laughs> صالح ديوار ابرافا لك وقت بسيكي غداري صالح وام شبك صالح صالح هاتي كان يو صالح شوي وين روجيه ما تبون جنب تجي صالح ناس دك نوسا بلي شو باش ناس صالح امجي حزك ان مستلافي خوجير تشيلن او جي واي گوداری که اداره دکت شنابه امی جا جا نصران چور بشین برا وجی گوداری بکه ای سلمانی مه ام دخوازن بچه کی سلمان قلا خو بکه یعنی اره اینکی خباتی خو yani İtalya Yani- tali neşaj bim جميرديني هاتي كينجي هاتي kengi شابا شبو hatiye dunuhar luku Kengi var la kadar albüm heye yani jite heviye albüm ki bide godarien xwe بله از چا سالا دو هزاران ده زهاتم استنبولی کار موزیک جبر موزیک یعنی چتی گوته بیرامه تنبور لمالا مهب و باوی مل تنبوری دخست يعني حبكي آه، مرة كاربيج حبكي جي دنجي بافي خومي يعني يقولوا جي بسر آه، بخيراوي ام بيجن ما حبكي آه، تنبور mesela wî ya hînbûna tembûrê gelekî balkêş ez dixwazim til vir kal bike Bilê. wê rojê ji tejmir kal kir gelekî yani bala min kişand ez dixwazim tu dîsa Bilê. جام شاغا بافي من التنبور دخست مجي ام شوف انا مويدي مويدي و آه، حياة عمرك مني بشوك از مزيدا بالا من السر تنبوري بو لي شاغا م، از بهم یا 14 یا 15 سالی و حب کی تنبور من شیرین بو من بلور دخست بچوک بو مز در زمان تماتیک ده من بلور دکر سی پرچه من دخست بریکا خوا جبری معلم تیک بندر من بلور دخست حوالی منی مکتب جی گودار دکرن یعنی کیفا من جی دهات براسی و گوا گو من بلور دخست جا گوا گو معلم دهات اندر دنری گوز بلور دخم دگو دی سات البلور دخه و جا جزد دامه الله الله جبروي هاوي. devlaku keyfa معلم جبرو- بي جبرو قناه نا- بتو بازي ندر- كومت كي صرف ده arsızı nakin تو انا هاشت كي gerek işlere خلاتك بلو بلورو كي قنش işlere بستاندا şivanê pes صرف شمانتيت كي سردجي زختي ببينين آه، حبكي برزگريك يقولوا درواز بون وما قابل شوك بو آه، ما قزاك درباز كرف تلي كامني اه د تنبوري د هري جرينج دبين تليا نشانه نشانه از بچوك بو محبكي قزاكر تليام جيبو بجامي او تندون و دماري وي قتيان ايجا از نکاری بود به لواندا به هوای تنبوری من خواست از خو پیش بخینم از روکی چون جم ماموسته تنبوری جیگو موزیک پرورده دکن مگو زخوازم تنبوری به آوای اقدمی از بعلمم و از خو پیش بخینم مگو بس تلی تلی گام پرسگریک تیدهیم مگو ناشغله یعنی گو او جمر گو گو تنبوری ده تلیکا هری گرینگه به گو نه جت دس بی بگه تو نکار لیخه یعنی تی حق بجه برده آه، یعنی تی حق آه، تی خواهینی تنبوری بک هم میجی مگو مدن اولو جیانا دجیانا مت تنبور قدخه کرد هنگی میجی جی حز کرد بو عکس بو آه، عکس مر عکس مجي مش خور عکس و مدس ب تنبوري كر لاني قو مادام کو اوقاتی ew qasî vî camê got tu nikarî Ha. li ser çika wî re تلي dilê hîn bibin تلي هر كوچو تشاوا بو na يعني نا از ب از فانت اللي تليين dilê دن din آه. xwehîn kir يعني هاف تلي د د تنبوري جرينجا ام بيجن شوا يعني فيتا اللي قاتا بشغل زيادة زيادة كارو خو بيش بخين بس نشغل فر زحمته فر زحمته. يجير او جبل كجور جا اجي موديلك مش خور لسر تنبوري شكل تترزا خو افا ام كنو ترزا خو فكر يعني شو قاسي بهاوي اكاديميك جبو برزگري قات تلي كيم بمجي غوري خو از خو كارم دیشتر هر بیش işleri yani. yani berxweda ya Gol xo serkefti jî. rastî jî e, û terzavî nermit zane him bêhna Mehmed Şêx û jêtê piçekî Mehmed Şêx û moderntir nûjentir kiriye Hmm. wê rojê min jêr got min got hege albumek dilê te albumekê اوب ما كريان خدي صالح نفر الماديك الميكروفون هنكي خب صالح كير هنكي ما حنا كي خب صالح كير صالح نفر الماديك الميكروفون كده آه، هوب هوب تمام باشا اما مصابي بروبلم نينا دنجي مباشا انا آه، مس بيامك هات جو دنجي تكيم درت كفل لو ما ميكروفون برقوف كشانت آه. دنجي متشوتي باشا الو الو يك دو سي <laughs> مقالات شو ذكر ترزا ها سر مگو هگه دلیتا و آلبوم که هبه لگور ترزان محمد شیخ و لیپچکی محمد شیخ و مدرن تر بکه هر بزر لقینه و تشتکی و هاتشی بکه اوی گل لکی خوش به دنگه تجی و سوتا تجی و تنبور جی براستی جی گل لکی و روژه مل کافی جی ملتکو داری کر خوش yani Keke salih nivsan diye gotiye ve ez şerpize kirim lavo. Dibe dibe şeri a- apo barzaniye ne eşa eviniye. Yani ev şeri ku nabêname de çelbe. Ev min teşine dibe ne evine. لا انت بيجرتي لخو مكروره جار نافج نافج نزانب شري برزاني و ابو نزانب شي ولا شري افيني انت بيجرتي وروني روني صالح جاي ما بخافينه ام دخوازن ايرو ايشف بيتر بستراني ستران. سلمان گوداری بکن Öyle dileme برادر Bilmez ما- Selmine. بردوام بكم او سر ها تو بردوام لا، بکو مثلا پشتیوی از ستران از دخوازك ما هي مقاربن بيجن جان دان اي از تحزك aa zafas Ha. can da. جان دان و مقارن سلمان يمنك جوي بيجن ودود Strane ki Derbasi. diyeceğiz. Ha. Ez jî bixwazim naxwe. از Ez xweste ka xwe bifikirim. Tijî- Ya tijî stranek hebu ya mehmişî xwe bû. Kîjan bû nayê bîram. Aile gulê bû. Ne ne ne ne wisa bahar hatu Nesrin bû. بوهار بوهار ور Melodi wisa bû. نسرين Ne ne ne ne ne ne ne ne تمام ne ne ne ne ne ev Nesrin'e. وردهي نسرين Ne ne ne ev Nesrin'e. Bahar hatu dilber nizamçı bu. O sab nayê bîram tamam makam te bîram. Yani Aynen. havalekim Lorenz Amudi ha bu. Vega hekel me gudat ki slavê xwe jî jêre bişîm. Ew wê stranê digot. Ne ne ne ne bahar hatu ne- bilbil ser gulê nizamçı ha bu. O tişek Kê kutaba digo? bu tam nayê bîram. محمد Ya شيخ mehmişî digo. xwe bixwe ye. Gotun ye. ستراني محمد شيخ وهم تكارم بيجم كشات تدبيجي نوسا و زيادة زيادة Dünya hoş bu buhar tiştek kusa bu. يعني بيتر Tamam. نخس سلكي جان Ayri. Bu sanki pır hoş bu Zede kes ne gotiye şu. Tane Kerim Nizam çehbu ev gotiye. Zede kes ne gotiye bir vestrani. Yani ben e, hasra ki hat biramem bu kadar. Ali hat birata o e, çava hat biramet ve bir beşici boku tücbirine e, ki pişt candan dur emite biramez mecburum bir bejim strana ozan serhat ji Faize. تبيجي ام كارن آه. بسترن ام كارن ليخن اگر تبيجي نزانم والله دنگي مجي شخوا از ببيجم گودارين ما وكش برافن دنگي مج بو موزيكي قد نابه اسكارم آلي كارياتا بكم جارنا بتر ببيجم ام كارن وقت دوات شبان Seyit. Seyit. سيد سيد چه بکن بری جان دان تشتکی چه واشتر بخوینم تشتکی اروتیک یا تشتکی رومانتیک تشتكي رومانتيك بقى <laughs> Ama işe bırak. زيادة ايرو مسورنك سالا گنیه سالا گنیه فکر ودنا برا چار دیوارا ده Kode salih gelik aciz. دل سالا دل رحمه تی بلی تدخل تشنا ببیجه از باور ما آه. پیباتا ما بری تشبنای ببور جار جاران تقارب از و شوانم زیاده زمان دریج تشبنای زمان نه. چپلنم زیاده دناف جارنا مشیار بکه های مجمع چه بکه يعني جبر علي موزيك مسترانك درخستية تدي جرد بين سينجل تنا سري خوان مسترانك درخستية مهين نوى شاندية بس تران از فكرم جي قليبة كيشكم بسر علي ألبوم جي از karın mini dini cehiye ez karı ez xwarin از خوارم چه گم از دنیا متفاقی ببیجن اش پیجی را از تو ام روزه که میوانی وین اوی خوارنه که بد ما چابا خوارنه کی چرنگی خوارنه از خوارنه ایتالی چه دکم ایتالی چه دکم امی جلو برگی ایتالیان را خوکن از تو و مرکی خاتون کی ایتالیانی چه تخن نه قلت تو به ایتالیان اجی به فرانسا گمله کمیا فرانسی هه امی جی پانتوری ایتالیانی فرانسا خوکم و مرکی خاتون کی جی خاتون جی امکانش ورج وانج بیجن شبرکو سلمان دی بیجن دماون هاتن بلا هفانا واجب وروري Beyjin nikar mükemmel. Usta yani bak damsız girilmez. Yani parmağına da her en mügobek yacusun. Em bikarin havali korbinin. هەواڵێک ئەمە بینن چێت بە چەوە هەواڵێکیانژاڵی چ گۆ مگۆ ینی ژبە و مەساون تاشتێکی خۆش بکن تەنا سەری خۆمەرۆ تاشتی بخۆ براستی مجبور معلمین قربالغی نخوش مجبوری او یهوال دفتره بده باشی واقعا این خوش تره مروف الهندری چابی بنار بله والله تو شوالتی درد که تو یعنی کار بی هوالجی بمینی تو تاش دیده یعنی دوی او تاشتیا مهگه بازه دقبه به بساعت و نیوک Jiber ku taşteye çıkat. E hayır niye tam sohbet e. Demek ki tu yel avra bineri falan bir var. Car caran ramusan maç. ناخذ تمام توماتش ورامصاني مجول بقى زي تشتيه تجي الجمعة قمرها انا هاي تجي ما تشتكي وقيدي بكي وبابا جي يوتيوب مي شبان ما نارن كسي ماتشي ناكن كسي بياني وغريب مالكي خوامي ماتشيكن نوسا بروبلم تو نبرا كاميرا بشين ما كاي منادن يوتيوب نه ابد انا ما بالي خور بين نيلن ورن سرچ عبان جنن ها bişînim akay me nadin YouTube'ê Ha. ne ev de ana em hevalê xwe xwar bînin neynin warin ser çava jinin ha serserê ez û şivan we me herêkê hevalek xwe jî em xwar bînin tamam ser و می çava ورن تی تاشتی بنا فرابین یا شیب un ki canê dixwazin un dixwazin warin taştê un dixwazin warin تو کاره هر سیاجی بن با او مثلا مثلا كل هبو گویا وانا عزیزی شبیه میوانی تا تی چا بك گونتی قیس بیر ریاوی برد کفه دبی انا میوانی خودی قبول دکه دبی سر چعبا تاشتی جیر حاضر دکه دخو قی کی پر شيك جعبر شيك خورية، ريح خورا. وقلوجي وهدخو دبي يا وهلا مخوار تاشي خوار دبي الحمد لله دبي از انا حسابك از بوم ميفاني تاني نيرو تی نیرو چه بن تنيرو قرني ندم دبي دبي بلي دبي كا انا اجدب لا يبد ما ازنمينم راد دبي وياج دي دبي كا ايفاري دبي اي ايفاري جدي دبي ابو تهران اكيد بيقول من هران بيجون جندي مثال كف النور دبي خد دبي جبو خد الريا قبورنا انت ورقه الغبين تغلي بره ورغلا تغلا بين انا تغلا بين يجاب جي مثلا اما جار تاشتي بخون يعني شخوا دليوي و باش اذا مي دنك فرابين وشي بيجي تاشتي دم فرابينا خوشي با خوشي بخون ومن رابنا يا ومر سر شعبان شيراني او ماذا تفضل صبي هلا يجا اه، وقو مقو حبقي بلا بوديسا تنسى <laughs> كنا تشناب صعب قطامة بشي بركامة وهاي أم نزانا من كود خند دخل دردخن دليمو ألبومك هاي راستي يعني بس مسينجلك درختي مهينا وشاندين شاقا أم بوشين أمكارن اه، مقداري کرد لك راديو واجد بوشين طبی طبی من اوشی که وهب راديو رادیو من زيد زیده dakika e, şey- şey bu ez xwazim taybet ji me re bişîne û ez jî radyoyê zêde bikim yani ji bo îşev em fikirî bûn wê rojê ez em peyivîn me gotu bom dixwazin e, di şeva xwe de em nêgodarî bikin e, te nizanin pey te nabê em karin heyê cem te çî bikin li ser internetê daxînin heye ez karim daxim tam takminen takriben du dakikadê dadkirin na hmm, ez karim pey de bikim rûpela te de hey ya YouTube'e linkek heye jûr em ê daxin تمام امي نابرك استانا بيشتا بدن وين نابيني دمي كامي ما مستبرا جليفان لبين سوري ستوري شرابي جل شرابان شرابا سرياني ور الرون السر چونغا في بياني بشوتين من بشهوتا خوي إلهي Thank you. Canda de gül va biçanda de sozek o cahanda شوچو جان تو نهاتی از مام ایام لباندا جان دا ده گل و بچاندا ده سوز گویر و جهاندا شوچو جانم تو نهاتی از مام ایام لباندا چامبار بار که مامل ملوارا نگازی و نقیری نفیگان و هواره از مام خدا به هوگیر و هوالم ببق فلک زور قسطن جیارا کوچم بار که از ما ملوارا نگازی و نقیری نفیگان و هواره از ما به قضا به هوگه رو حواله به بق فلک دزور قسم جیارا داوی سر ملی خواه باری دردان و غمان ملی گرتوز مشیام که بوم دوی چمان من داوی سر ملی خواه باری دردان و غمان ملی گرتوز مشیام که ده دوی چمان دلو هنابم حلیان رحم نمان چابیم زهابون جقري آت نمان دلو هنابم حلیان رحم نمان چابیم زهابون جقري آت نمان بوچا باركت از مامل وارا نقازي ونقيرين نفيغان وهواره وازمان بقدام و وهفاله ببخ فلاك تزور قسم جيارة ژیارە بخوادي از دزانم پجيج من خرابتري دلی تمش بیر ناکی تی خوزیا وی دلی بخواد از دزانه شب و روش دگری دلی تمش بیر ناکی تی خوزیا وی دلی هنا بين تبرجي تجيج من خرابري من جارك دبيبانا وهنا الصاغ ونمري هنا بين تبرجي تجيج من تری من جارك هی نساغ و نمری کوچان بار که از مامل وارا نگازی و نقیری نفیگان و هواره از مام به خودم به هوگیر و هواله به بق فلل تزدور خستن جیاره دنیای مانا اوروبا <laughs> او كردين لاوروبا ما تشاو داس برنامج كلي وحطانوها استرانيك تدبيجي يك يكي شواتر او محف کرن پیام دشینین دبیجین اف چی یا وام دگرین و ام پریشان کرن لگه لگه خوش بو راستی جی اف که دگوت با چه باوی فار استرانا فارز باب فیراز فارز باوی فیراز دگوت نوسا حواله که پیام شاندی دبی فارز دگوت لی سلمان جی گلکی خوش دبیجی گلک سپاس استرانا فارس سنه از زيادة سر استراني فارزي دي شغلم يعني دخل إيه فارزي؟ نا إيه فارس فارس بابي فارس فارس کردستان اجر دوین فارس گاباری فارز گاباری اه، چما فارز فارز نه. بابی فیراز کو درک یعنی چما وسا تدی رو جیم آخوین اه. گو فارس گاباری اجبر گو فارس. باری خو بگابار دکر گابار دکر دوین فارس گاباری دبی تشتندن هبو مثلا لی آخوی بو yani zede zede ser tişte ulu dibêjin gabarî faris bavê firaz آنال کردستانی دجی li rojavayê ل روجاوای kurdekî rojavayê bes zêde zêde çand û hunerê li kurdistanê dike yani ew kurdistan e, lê xwedî derdikevin rastî em ûro hejayê bi tarzawî jî bi Derûtê Tirkiye ya nahayên bi qetişe çêne bûye. Nare Tirkiye. Zêde min nebî istiyatiye vêde. Hemkî zêde emrê wî hat jî bêjin. Nuhu nuhu te gu kudê rojava bû. Rojava bez zêde zede çand û hunera xwe yani Le Kurdistana başûr. Belê. Le başûrê ya Başûrê Kurdistanê. ya de derpê te. Tekî wî bûr hene em bêjin. bes em bêjik deng bêjik e, hunermendek çîke E, roja ji rojavayê Kurdî Se- rojavayê سعيد قباري بو نو سعيد قباري. او كربو خطير صدام يوم. قرت بو دبين چروكاي انترسان Hmm, دبي از دستته جيكم يان از چاوته چاوته Buyur bakalım. işte bıs icat bir destim jene ki az beni چاویم کویر çavim belê zêde jiber ku az gerekstrana. Wanda mazide zide. Ha, zmanete jekimdi be ne desin? Zaman, zaman. Zmanete jekim yan di be. Zaman کې نکار سترنا دی نکار سترنا لو ماجد به چاوي مې به قربانات به لزمانه مشمر به له لي باوي فراس تمني منها çıkası takriben Amrivi. Az dediğim 65 66 şeyi. 65 65 زحمت یعنی هاتناوی استانبول اگر na دی گلو دی استانبول Yani- قط هاتی هیچ هاتی ne hatiye yani li İstanbul ez dibêm jêr e, bêjin wek konserekî wek e, tiştekî jêr çê bikim ê were û zêde zêde e, eskeriyê wî jêde zêde ne yani ana nel ber çavin bez zêde ne جخوا پروبلم و پرسکریکا هنرمندین کرد براستی جی یک جی Narin اوه nayîn. کسین کو براستی جی بهنا هنر جوان دفوره و م، حقی هنر ددن Du e, ge- gerîb mane اه، نها زیده زیده اه، دورن و یان جی نفشی نه و ناس ناکه میناک چندی ویالی د برنامه که دیسا مقالا کرم گردن زری کر ماموسته کرم گردن زری کما وطن کما وطن کرم گردن زری تدی کردی اوجی ازدی اه، کردی تفلیسی یو دو سالی هفته ده لتفلیسی کما راق یا کردی آوا کرنه اه، و براستی جی او حسن برا کومک آلبوم گلکی سرکفتی بو نهو و جي هین و هین جی نكارن يعني نکارن یعنی komi uyurengin dernak evine Tüdeni. kurdadım yani براستی جی لی تو بالا خو بده کرم گردن زری ایرو لن دناف کردا ده زیده نل برچاوه زیده ناي ناس كرن نای أوقات. ناس کرن جبات بخو ناس اه، ناكي از از بخوا جنیز ناز دکم دما کوتی استانبول تقص تی دبه میوانی می امرو دنن شوان هگه روژه که بو قسمت و دیسا هات استانبول از خوازم تجی بوی بدم ناس کرن و بنر به هنرمند چاوایه دجارة هاتو bu şahmaran eline elvedi bu. Tine Temi elvedi. elvedi mi car bu car bu sa kem cara dat kem bir keli mevdu nis- yani kısmet ne bu dجارة e, mevdu ne براستی جی هنرمند و انسانی که به هر آوایی تو کار جر به انسان به هر آوایی تو کار جر به روشنبیر دما کو دپیو دما کو رودن رادبه تیکلین وی بینسان آر او گرمایاوی او دلسوزیاوی او کردایتیاوی عجیب عجیب مروف بخوا بتزلقینه وەک دۆستێکی ئەس ئەس ئەس زێدە زێدە قدر و قیمت ددمێ و ژێ حەز دەکەم ئەوژی زێدە زێدە سەر مدە ئەوژی مە حەز دەکە بەرکو لە جەمت دەبە وەک لە زارۆکیا خۆ دەگەڕێ ئەو قاسی ئەزوی دکەنینم ئەو قاسی دکەنێ جارنا شاش دمینێ لە خۆ شاش دمینە ez xwazim tu rojekê naz bike û İnşallah kerem bu gerden beceriyê zerî em ê du nasip bike inşallah. hêjayê hêjayê her kurd wî naz bike Hatta hêjayê heke kısmet be em ê, ji bo bername jê me taqaz em جوانین نوها نفشین نوها ویناس ناکن تو جار نقال دکه تو قالا موزیکایی دکه تو قالا کرم گردن زری دکه گلگشی ناس ناکه لی راستی جی کرم گردن زری دوی سازی ریخستن پارتی یان جی ام بیجن ایرو شارداری یین کردستانی ام نبیجن e bu Minak, Minak Ahmet. Festivalat karım. De, na e, ne festival? Festival her festival. Bu konser xwe. Zane. Karınca bu konserek jeri çekici. Mesela ne festival? Festival car garanti de her festival acı. Beştari Nevroz acı de. Le yeki ve Kerem Gerdenzeri e, Gazneyi jibo müzika kurdi. Dibi kurt ji ki vaha sud û fêdê werbigrin bistînin wek mamoste ژێرجیەکی وەکەتینن ویدەینن جێکی مەسەلت کارن ji بۆ جێگەر خوین ناڤندە چنددە جێگە خوین مەسەلت کارم بۆ خوینن یانی وەک مامۆستا دەینن ورش و ew wir dibistanekê ava bikin û li wê dibistanê ji bo nifşê nû ji bo ciwanên nû gihiştî perwerdeyî bikiwan wan diwarê muzîkê de چما yani ئەو قاسی نەزەحمەتە ji yeki یەکی وەک کەرم گەردەنزەری هونرابن جیەکی vەقەتێنن جیەکی چێ بکن و ئەوژی زێدە چیکاوی تونە trilyona bidin mi milyara bidin mi tenê dibêje ez dixwazim ama debar yani çavê wa ne têrê divê ez dixwazim duwarê müzik de tiştekî bidim civaka xwe bidim kurdiyên xwe Az dixwazim ciwanê neh fêr bikim him bikim موزیکا خواهد تشتی کو از هیم بوم از علمی من از خوازن انسان ویرنگی مخابن پشتی دمرن serva panel çetkin nizamcı çetkin falan böyle e, Vega sağı sağı Vega bir gerin Kurdistan'ı Taybet hatta az benim gerek şaredari gazi bir ki ku yani ser vi cameri tişteki bekin vak em bejin bir annek bla sağ sağiti bir bebine çima insanı me demirin o pişre em bir anne çetkin Ah u vah men nizamçı nekir men nizam e, eşu nizamçı şu. Çima eşu eşu jane biçi. Em vega karın <clears throat> mesela şare derin met karın bebin tureki ce- joleme kuan tureki usa xoş u gelci hem bez bike gelci nas bike bela danustan denevi Danı cevap. civaki çebe çima peşengi ya veki nakin Tabii. yani. Havalı şivan. Yani pirzgirek پر مزن دنامت کرده هیه او جی جالی چاندو هنری از بیجم یعنی تشتیگو از و مع علاقه دردك از بیجم yani Ulus em bençi bi netew Ne tev? bi fikrekî netew em bêjin li hunermendan nanerin bi rastî jî çima narin tu zanî mesela em bêjin ana mesler faris meşteğlî em em wî re bidin mînak bidin mesela faris gorî me tiştê got mûî şopan dî ez bêjim hunermendek pir mezin e وەگۆ مامۆستەگۆ کەرەمگەردن زەری ئەم بێ ئەم کارم وانازێتە بکەن Tabii. بنر ji ber got di nav civata müzîkê jî de çandê jî de û hunerê jî de ji bo got minnetewî nafikirin ew dibe ew ji wê partiyê ew dibe ji wê partiyê bera ew neyê Kurdistana vir bera ew neyê fêm dikin Hı hı. bence Neziki falan da veriyor. Evet. Neziki. Yani- Yani ji apolitike. ber ji vî wê hawî jî naz- ji ber vî ez hawî pirsgirêkek yani ev hepkî jî nexweşî tizane yani êm anaka ez ji غيني حد تشتي داخل تشتغلم يعني نخوشي زيادة زيادة مزن دناف چاند هنرا كردي جبي عالي هي بقي ما مستشي سروايا تشكي بيجي از نزانم بس افيا النظام ميشوا خلاص بكن دناف خودم يعني ام بيجن مثلا فارس نزيكي كردستان باشوره جبرگو نزيكي وره يعني ام بتن تويل هرن من دا جينانرن يعني بفكرك ينتوي قرق ام مخام. بفكرك ينتوي بنرن وقو تقو قرق فارس وره فر چاندا خو إيه، هنرا إيه. خو زيد رأي إنسان يفر بده وملت يفر بده ملت جوي بلكي تشتري Sude bigire آه. u nefş مثلا ji از sude دوی وانم bigire. من سو جوا قرتيه مش فارس قرتيه مش محمد شيخ Çünkü قرتيه tu tekane e, havl dedi. Mesela tu yekane tu be azê berfireh bikim. بله Kurdiya xwe û nêriniya xwe û hestên xwe zêde bikim. دسري مش دسبيك تبالك شان جيجي خوش تقول يعني يك تدنر الجيجي دي شغل قرب بكاري مجيجي قريبك پوشان او چك اشقا بوبليزمي تنري الور قرب يعني دبنقها ويتش كيتنا بنقه تجينا كري وحركات كري بقي اجي ولوم یعنی اثر خوشی ویا دبنگه دی دبنقه تشكيتنا او که بنقهيجي كيماسيا فرتشاوايه مثلا تلفزيون دنرن هن تلفزيون تلی تلي تنری تنري بدستي كتشيكي گرتیه یعنی اف دستراني كليبين برداي آه، دسترانا استراني قود تلفزيون هذا دبيجن باور بک هجر حزار استران به او حزار استرانا بير بي بتسرها بدو قشا بينجي كلمة قش وكفتونه قش بينجي كلمة قنا من جانا من اشتا برحزق ما اشتا دورم وتشما ناي جمع وتشما ناي ور وفلان وبيفان استران قش لسر يعني م... Birindarım ji zav tekrar. أو شنو يعني م- مسري بس بيك مش بوش مقوم ام ج كيفنا شوبيه مدور كتنج بروي هاوي ام دبن تسيرات موسيقى تركي وموسيقى عرب يعني عربي معنى للروجافا ل روجلات بنر زيادة زيادة وقاز بن تسير عربا جيمان زيادة زيادة چاند هنر وان عدم نبويه rast فهمت يعني زيادة زيادة قمار نكيا إيه. لا روجلات وري ديسا زيادة زيادة خرا نبوي بس تور آفر يعني تشكي Selma تيدن آبين بنقه فكي والاي cano mesele zanı Ana- netev netevi tego netevbun از پرسک دنش فکران بکم نتوی، راسته ها. ببورنج بوز خود نکم تو کاره ده ام بیجن ده هرم آمده تو کاره هنرمندگ بیجه نا الفر ها يعني جي قوم دجين تيده تو کاره بیجه یا یا هنرمنده يعني من تلی دیگر تهین نا ویتینی بیر اخوان ام دفکرن کا کیه یه تو نه te qala e, sazî û partî û rêxistina kir her sazî û partiyekê yan jî her rêxistinekê ji xwer e, komek afirandinin û ji xwer hunermendin afirandinin ji xwer rewşenbîrin afirandinin ji xwer stranbêjin afirandinin e, her hinek bi hinekan girê dayîn her hinek miridê hinekanin yani çand huner gerek ne ne girê dayîciyekî dema ku çand yani huner wêje bu malê hineka û ne azad bi Tünü karı tişteki baş, dişteki serkefti derxe. Hüner, hünermendi ve azad bin. Bele, emkarın roji bejin mamosta. Hünermendik gere xo giredayı cigineke. Nabiş xo. Yani belki mesela Armanca parti u filan u bivanan hebe. Hünermendik cem xo begirid. Femdik ez bemşe. Çünkü ev politikayı siyasette bes hünermendik az dibim tamam tukarı e, cihe xo çi dibejin. Sekna xo. Bi Parizine. Bi Parizine. Tukarı sekna xo. <clears throat> پیش ملت بجوا از دوی نقطه دمه بس چاقا گو هنر و چاند تخست من تکیلیا پارتیه که رخستنه که سازیه که دزگه که چه باردی به چه به یعنی و گو تا گو دزگه که او هنری در دکبه دکبه دکبه یعنی yani İro diyar. Acı hakikat kefamış müzika yurnayı. O biyamın diyar bu khira pakake bu istran beş. نمجین جیاز دک هنرینه پک کی بویا از باور ناکم ده کس هرن لدیار لکنسرا وی لگوداری بکن لجبر کو آلی وی آنها بوان تفدگر ناگر از ویجی نزانم لبری یکی وقت دیار و امکار ناوان زیده جی بکن ای وقت دیار پرن pişta xwe didan rêxistinê yan jî partiyek yan jî saziyan û derdiketin müzik çê dikirin stran digotin diçûn li kada konser didan û li wan kadan bi hezaran kes dihatin wan godanî dikirin. Mînakên xweş ye wek em bêjî xelî xemgîn wana min ama mesela tiştek çêkir Yani em dikarin bêjin ama diyar arabeske û tiştekî afran dinîne yani diyar kesayetî jî kefam zêdenat vedin min hînkî naskir erzan insana dişkînê. Heskiriyên te ne jamêr bu qas zanin e, zanebûna xwe nezîte dibe û ez şahidi tişna bûm mesela xweşiya min neçû yani Xwe migo dikir. خو قرت کر نچمه رو نشته بو حتی بر ترکی خصت کر مجره گوت مگو e, min hürmeti jî got yani mego gerek tu kurmancı kısa ki yani ne olsa yani tu çünkü hünermendeki kurdi jimre go yani her tişne kurmancı yani tu nailin گوتنێکی اون ئەرزامە گۆیان تشتێک ئەس دبێژم نەمهمترە یانێ تو من فێمتکی نەوسە گۆ یانێ ئانا تو ترکی فێمتکی چما وسات بلوکەتکی شمرە بیا گوت یانێ ئەجیکەنیام جێ خودم مگوواز تشتێک نابێژم تو چاوە توخوازی وسا بکە تو چی لایکی خۆ دبینی وسا بکە ژما عاجز بوو Havaleki deyince got eskozum teröristim bir şeyim. Havalek takama bu. Raven işaret, işaret adı tıkabdi. Yek iş karsiye. Hı hı. aşık diyar bu. Az şey zede haznakum ama yani jiberku havale mez. Kirmiş اجي بيربم يعني البو اضربهم شو غازي مكر جو حالو مسألة ديار ويدي اس خوازم تجي وري ويدي اما ببرا وگرم مالي والحاصل اس شم من دي تكو تركيا هبر اس شاشمام يعني شو يعني زيد حزناكم اما من او تشديد مگو هيفي شكستي ما مگو او قصال تو درب ماي ويغا Na تي kuma ويدي berxwedan Yani yani aybe. Xwedê giravî welat perwer والحاصل كورك جيجو از قازم بتر رسمي بكشينم ربن باز دايا هاتيت ثاني بلز هاتيت Divşkarî xwe berdaye. Evet deşkari xo da xoy daye. Ve nezi diğer bu diğer goya çi lazım he, resim mesim. Yani Wala Lavuk jiko azım bekşinin jibo biranin. Nana brasti jine. Ko tamam var. Ve ve hat şu yani bali kurasme bekşini. Go a tu çıka yani tu vale erzayışkan go ya tu bene koydan işteti. <laughs> Şaşmam cevap gotun got. Yani az jiho da cemedi mi go ya havale kite. Ambejin de bir herkesi berdelo. Yani keseki tünasnaki. Hat nezite bu beyne koydan. Aciz bu. Tüyeçip ki tüye arzayı pişkini insana da. Nah. Her izledi tüyeçip ki tüye enki jet bedi ali ne olsa. Her izledi beyku farkı ki. Az kuazi usap ki. Yani. Lelvede ta arzavi camiri şikan herkesiyle. Jiberko arzavi Jüver o cephedeci nefret kir. Basa diğer cemminekin. <laughs> Hayranevi bu yani. Seri keliki stranevi go. Yani albümeyi bir vetkir yani gulempeyat yani şaşmam yani çaba halkeci bir insan ya şaşmam yani insan jene mesela ziyeki beyjim hamgin biracim bin asker le efendi bu per insanı ki hedê xwe de bû. Gundî Hat yakır. e, والله نكرم بيجم كنتي من دي تشكي نايغوت تشكي انسان ان انا هدي خد انا از عاجز نابم يعني دبي متشكي وصا شكري واز افم قارشي كسكي نابي هج بي واي انسانتكم يعني نابي Xuya فلان xwe كيس de yani. وصايا Du فلان xuya كيس xwe de. بيمان كيس وصايا قلي كسكي نتكر هدي خد كيف هم زاف شيرات يعني مقول وك شخصيتك انسانك هنونه خوش يامچو يعني وەک کەسەیەتێک وەک شخصیتێک دەبوو کیفاتە ژێر وەرێ دبرد مژارامە نە شخصیت و کەسەیەت مژارامە هوەر و هوەرمەندی و ستران و سترانبێژیە سەر سەرا سەر چاوا ئەم نکارن بین شخوا يا خو قرناك يا خنبي يعني أري- ايه أري. خو قرتكن ازواج زبم Xwe. خو قرتكن ارزان انسان تشكين او خوش تشتي ندانيه يعني نافي هنرمندي ارزان انسان تشكين اللي بتبقونه هنرمندي يعني تو dibêjî diyar li neçemê rûniştiyê û bi Tirkî daxil. بله بله Dipeyivî. جبات Ha. دورا يكون بي ev diyarê ku bi xêra sazî û rêxistina û partiya bû diyar û ew e, navê Kurdîr ser bû stranbêjê Kurd û camêr der neçemê û dinê bi Tirkî dipeyivî û dema ku tu rexne dikî tu dibê çima tu bi Tirkî dipeyivî jî reaksiyona wî jî ev ê dibêje Tu blokit ki yani sohbet ame. meşe fam kir çi hewce dike kurmancî heyî xwedê bi ser diketo yani tu dibêjî ez stranbêjim tu hunermend xwedê giravî tu berçavê newsa em dibêjin civak li êwek we dinarin êwek we godarî dikin بله وقتی کو تو سترانبیجو تو روشنبیرو تو قزرقرتو تبرك دي یعنی وقتی کو هون خب قربانات زمان کن و هون زمان خودی در نکردن و هون ده ده هیجا در نچمه لنچمه رونشتیه لنچمه جتر دبیجه پشتی کو مجا فهم کر ها ترکی ها کردی تو شما بلوكت كي قو يعني صحبت ما شما قلت چما كي قدك Yani- yani تو شما وك وك كنت زانبون فيات كي يعني جم برسي ما قول نزانب يعني المانجا از مرقتكم تو عاجز نبي يعني تو مجرد تشتي مساقوت عاجز بو يعني من عاجز بو ما تشتي قد نكور روگی چاوا بو روگم چون دعوت دعوت بشكل خوا وبالرقص خوا وبكنج وجل خوا حما دعوت كردواري تزانه وايه جستران دبيجي از وی ناس ناکم یعنی از نزانم کی ایم شخصیتش بو من نپر مهمه یعنی از او او فلان و بیوان از وی ناس ناکم کی بوجی سترانا خو بکردی دگو و پشتی گو سترانی خلاص کر من نری تزيد قفا قوبان اشتورن تشتي خو دالقين كاوني شي بوك وزافي فكر من نريد دز بتركي كده يجي از ميفان شو مدعوتي ها يعني از خدي دعوتها جي خدي دعوتها جي ناس ناكم مگو از جير بيج مش بوش تركي داخفه اما ابو قاز انسان وقش بلي جامه وقامه وشاريه وان وكنجي واني كفنا شوبي بكردي برا نبيج برا استرانا خو بكردي جو وجي بي بتركي بكردي بدوام بك يعني چما كتبه چيكي ويا و ايش غوجيني او برا قور بيا مگو دقاقي بسكن يعني درومي دوره گرك مرب جير بيج كا من خراز بك تب كردي بیسترانا گو گش بکردی بسکنی گاوا گو دست بشتغال یکر به ترکی دست بکر ایجا نهشت مجی گو از میوانم مادم تناهیله از دنگ در ناخم از چی بجم مجی دنگ در ناخست يعني أبي أحب كي تيسر وك مثلا خلو كيك شوان راس دي بيجي يعني Diyar Efendi, Diyar Efendi li ser pişta Kurda bu diyar bi perê Kurda bîdîka xwe tije dike Kurd jê hez dikin stranî godarî dikin û albuma difroşin der konsera Mihricana Festîvala Jahr û Zukûm û Diyar Efendi li ser در دکافه ستران اف کردی دی بیجی قربکام قربونی strana ستران اف کردی دی بیجی پشتی کاری و دقده بیریکی خود دجه دکی داد کافه بندکی در rapine bir Türkiye des bir... Şu bereci esas Türkiye canına dugot. Canına dugot ama yani ez berçit kevim yani sekina e, hünermen danine sekina civata mejinine. Vak sekina ki em binerin kurda. Kurdeme mesele. Gaba dibecim ev pol, politika ligor politika e, yani aciz buna xwa kif xoşiya xwatinin. Yani vak kurdeki nainin, Yani ne beje ajvet işte pir aciz Ligor ku televizyon çıkas dibece hers bebe kif hoş bebe ligor avi xo ayart ki. Fakat bala xotti yani az acep maydı benim. Cana dibim yani mesela hentişlin mühim tıkavımın yani mesela bejin erişi Hodineki Türk erişi rojava bikin. Vakuka ve bir sakinin ka televizyon için beceli bitişti bikin. Dile koda ne beci yani aciz buna korastaras pek nayini. Yani ne beci az derken meydani çava çed bedav. Vaku kesayet yani, bütünü. Tedneri ka televizyon için becem çipkin. Yanji yani az kengi vetişte diyeyim. Yani mesela hingi tebiratı tayareyin Türk'a avulcar çun başur bomba baran kirin. Hı hı. Hingem herkes hırs bu. Ezu havale kime ucu binayete madde bu icemme koyam derkevlem tiştekip ki. Zora meçhu, zaf zora meçhu. Hem de karın... Tekeri atatürk dedim, agır pekneyi. Metiştinkir, <laughs> metiştinkir. Ez ne yapayım meçikir? Le, em, rede çen havalin xod binin, em dibejin ka tujinayi, em tiştekip bikin. Em usa dibe kam herin komale komale çitkin, çip bejin. Yamgo komale çişeti beye. كومالي تشيت بيه دركه be Bile ya de hayır işte tüneli. usta da komale çavcı am am kevin dernadı havcı Türkiye meydanı kolana suki gerek tu Xwedî derbeki raki yani suk bajar raki serpiya yani ne olsa yani demek ki usta da tuya hey akılmend bir geliş kore. Yani elbette ki şaşmam. Em ne sekinin, rojan em ne sekinin. Gavam em çün komeleji çen roş pişre. از دیدنم هر کس تلویزیون تماشا کرد که ام چپکن چینه که هر کس شب دوت پرسی و عاجزی خود تیم bir yarıya <laughs> bir de. ben daha bir yara kendi. Yani <coughs> dernada tiştin çi bu buçuk buçuk demek ne havciye. Hakikat işteki mazın çi bir avciye havul bedin. Vaka komut diye var. Ya çi lazım komut. Tu çıkası acizdi bir yani. Çi havciye tuke komele lüblüb biki u beyna ko bir şekilde behtirci acizdi ki beyna tışı fıran abi. Derkefet işteki bir ke. Tiştek bir beci yani. Tişteki bir ke yani pek bir ne. Tişteki heyecan bir ke. şivan camêrê xwe aciz dike û wallah ez dem tê kevnar le pî ew min jî te jî me bifetisîne İsmail birê Selman peyamê ji mirşandiye وەک وەک ئەو سوم و گرێکی سیوانی ژاپۆن هەیە ئەم شبوان باوەڕ بکە سوتێکە ناو لە پیوی ئەوێ سەرێ من و سەرێتە هەرکە تێخە ناو پیەکی وی بە بفەتسین ناخوام هەفتێکی ئەمریکان فوتبۆڵی زوتەن بلیزن ئەوش خۆ مادەم سومۆیە باوەڕ نظام بکە- دیسا منی کارم یا بسەر پاستاژی چێ دەکە وستێ پاستایە پەیام شاندی دەبێ و پەیامان من نەخوێنێ دەبێ ئەدێ دە ینی دەبێ خۆ خەرا دەکەن خبر نەدا یازانم دلێ خۆت خبر هەژمەر دەدە دەبێ زوو پەیامان بخوێنن بخوینە کەرم دەبێ باوێ من وەک مالباتی دێم نها گۆداری دەکەن و سرا هەژمەر دشینە سەرسرە سەرچاوە و دەبێ مەقالا فیراز فارز باوێ فیراز کرد بوو یجار سرانێکوی هەیە خودێ دەردۆ گۆدایێ کیژان بۆ ئەو سترانە باێ من باێ ها سرانا باوێتەیە دخوازن وێستانێ شتە گۆداری بکەن ئەمجی سلاوی خۆشمان دشینن سمایل ئەم شتە حەزکە سمایل و تا- کەرم سمایل ڕۆژێکی سۆز دابوو ئەمێلجێکی ڕونشتانە و گوتبوو ئەزێ شتەر پاستا بینم بە تایبەتیش بۆ ئۆ، تەزێ پاستا. پاستا چێ بکەم ئەجزا فەز لێ هین سۆزدا خۆ نانیجی ئەس تو ئەمێ هەرن ئەمێ مڵەت پەقلەوە هەست کەس بێتر پاستاست والله، نەغەمان پاستا و بخۆ باوەڕ بووجی سمایل دگۆز گەلێکی خۆش چێ الله. دکم ئێمەگۆی چاغێ ئەم خۆر جاریش خۆر وای مەسلمانێ ئەرێ ئەم جانە دشتن بکن اسماعیلجی أوه. تێخەفەقی ئەمێش خۆر پاستا ژوی بخۆ ئەم بوون ترشکچیە شخواز شەو ڕۆژ ترشکچێتکەم لە کافێ شامەڕەنە ترشکچێتکەم هەر سماعیل. ناوێم دەرکێتێ ترشکچیتیە پاستا پاستا تمام ئەزیژی ترشکچێکیمژی بۆ جواتێ ڕۆژێکی بلا وەرن ترشکامژی بخۆت وەک دنجی مستەفە دەولەمەنجی سترانێکی خۆستێژ سلااو گوتێژی بۆ جواتێ بێژن ئەمێ ینی سترانە گۆلجەممە هەبە هەکێ نەبووە تێش دەربەتە بێژم یا چێ شەرماکە ئەساس وێ ستران ئەز بێژم لێبەلێ قوخک شماشی هەیە ئەس ستران نکارم بێژێ. ببێژم ئیرۆ ناز تترسم والله بێژم ji ber ku quxukçi heye lê wê stranê ez vê civatê de hekete negot Bernama peši da zdaj šala bežim, yani bila de ne mine. Strana koma vatan sine hostiye. Sine ne zanım. Vere sine le. Ez zanım <coughs> gelek hoşe. Strane gelek hoşe. Bes خۆشە ez- ئەمێ Ter bihêlim tu wê سترانە naz vêga nikarim Yan jî rahat nînim ئەم والله ji koma wetan em nikarin em dikar nayar ئەمێش bikin koma wetan Lêxin jî, rast bira rastlara- mamoste kerem Orijinal. derdenzerî ji me re bibêj û em jî godarî bikin erê vêga bila heval stran bêj ez ê ayar Strana bikim xwe bibêj piştî strana te tu jî Sînê ez ayar bikim. erê ayar bike چیش می دخوازه یک درج بخوین یک درج ولو برا مش دعمك جيب ستينا هم جيدنا جيب ستينا تمام وچاقي ازي تركيا خو بكت ازي سترانا كي هلبستا كي بخوين كاتي ملش ملاي جزيري جمال هلبستا خاندا ازي بخوينم كامش چه بخوينم سوزا مı سوزا ميرايا از گری دیستا بخوینم دخوازم دیستا بخوینم جريتي تقي ري اللي جور بيست راني اب هالبست بي هر تمام جميله مد هالبست بي خوينا نتو كسف رياي نجي جورد كتيه لي ججن تبي كراسي رجداك بكوچان هر دستي حموك زرشوتيان ججنات تيه حميز بك تنهشتيان حسران بدهم بکگری بگری بێوارتیە نینوکێن تەڕاکردە و خۆب حەسکریە نەدایە حەسکردن سفراگری هاتی بەرتە بگری بەختەواریە ڕیا خۆشاشکریە جەلی بووی جارەکێ درێژی چ دکگری تێب دەستێنتەوە جل درونێ بارانێ بەژنا تەگرتیە خۆ بخەمەلی نەبگری بگیری هفته شیار کردن برینین تا جنات مارزا روکا خود مزن کری لپار زمین اگدن دناوا لپین پنچشیری ده داگر کر سنبیلا باددن ایشا برادی دی ده بگیری آشبون ناویشتره حسرتا بهنک هوا تاسک آواز لال مروفاتیا پرچه جانه تا توقا پران کری استیه خوا مجیان چول بیار دکر رونیار لان پین بازرگانان تیر دگری تبا دگری بسر عرده دا عزمان دگری بگری بگری بیوارتیه نینوکین تر را کرنه او خوب حس کریه ندای حس کرن بلنگازی دبارش درقیتا بگری جلدرونه درونه باران البجنات تگرتی لوغرا تی گری خوبشو للی دگری میرم دگری دسکت نمالیوان پیخم دگری نکلیسکین خدا نکردین جروجا بحرا سور قلشی لبند دیواره گری جهود گرین بگری بگری هبو تنبو dibêjin bi çend ciyan ji yê qafwê de qewmek û welatek hebû yecûc û mecûcên çavpexle pirtûkên pîroz di dest de bêhiştî lê belav dikirin cendekên biçûkê dayikan tevî xewn û çîrokên wan didan ber hev sûret dikşandin li ser ji nalîna qesra şirîn li bazî dê xanî digirî bigirî bigirî lêwartiyê ናይ ኑኬን ተራክርነ u xab xaskiriye nedaye xaskirin rashka çavan wenda kiriye te bigiri kengi mişgirtin çavên te avîr ser kombu kelegirî nemîne dilber agirê azadiye çûyî tenê ew dikan te bisirîne xwe bide ber pêlagirî bigirî هبونا خواه خوێن نەمنەکارێک چکسی لە یک بەڕادایی خودی پیوانی دودلی نکاری تیه لال ببشگری بعذر بگری بگری لە تووشێ بیناتا دنگ دەنگ تێژ کۆنێ و کتیبر وێ زمین بەرتەکەرێ زمین، لە کێلەکە غرابی حسر حێسر خەرابیە دکوژن کەلا خۆ نەگرێ ji bêbextiya mezin bi vir de bi her berbanggêr re melekê serê sibê digirî bigirî bigirî bêwartiyê neynûkên te rakirine û xwe bi hezkiriyê nedayê hezkirin pêçiyên helbestê xwîn kirine te bigirî îske îsk xwe spartine qirrikê bên çikiya yê li te رو ند قرتی و پوز بلندیه بلا لاشیت بلا رزشگری ربن و استخوار خوزیا خوبینن بێواربوون و تەنێتی بە سر ملین تا حێسرێن خۆ بە نمالین ئەس بگوری بگری بگری تشتکی دره و هەبی ئیشەب او جی فدیه جلد بارانێ لە بەژنا تەگرتیە لدت serê xwe rake û bigirî belkî tisînga te de cih vebe ji rûyekî bikem re Dilê te sax be saxtir Peke zeba me şewtan Ji vê pê mirin nexwazistan بله ام استران باوی ما خواستیه ام سلاوی خوشی جیر بشینن ام سلاوی خوشی جیر دستی ماچی دکن Thank you. چه خواست خودي خود دایی لهم بر درمان تاني درمانه من تنه نلعردان عزمان زنه خوشم لیز ناله، امل ورگر یا یا زمان و چند سال یاشت دوره از جیمان به هفی و گمان و چند سال انتش من دوری mon behavior, با که شوال مرا بو جالی قرش داغه یار لیشتر دوستا شیرین تو چیب سبریب چه دیاغی زبخت تمزور من وگر من كورنك وجاغي ايواخ ايواخ ايواخ قرز ببم وقع عالمي جدل دركفة اخو نالي وزبختي تمازول من فقر لمن كورنك وجاغي قرز ببم وق عالمي اجدل در كفا خنالي بجم بالبيل نم هر ساعتي للسردة هزي بجم بالبيل نم هر ساعتي للسردة البرد اللي مفرشيريني جبيرنا ما فينا ده ناكي ما فينا ده گیرو چند رو تمالو لی او کفو حناکتا کا او امتدا کا او شرین کنیتا ایرو چند رو تمالو لی او کفو حناکتا او شيرين كميتا اگر تو ایش بیش بن از خوش تختورم جبوته اگر تو ایش بیجش بین از خوش تختورم جبوته از درمان کم برینو ایشو دلین جانیتا ایشو دلین جانیتا دلو جان دل تف جانه از قربان دی بركاته من كسوكاته ندي برشيرين خويناته دل جان دل تبجانه از قربان دکم به من کس وکاته ندی بر شیرین خوینات اي ساعات خوش ساعات ساعت خوش خوش مالتا با باس اف هر دو استران جی ای فارس باب فراز بون ای دەستپێکی دوێ تالیە gelekî xweş Hemdullah Xwe- sabah gotiye em bername wê berê dikeniyan îşev jî em digirîn Nana metkenan kıymeta va kenan zani bu. Mesela hevalek jini bisan diye Şerife kalunkeş zani. Ha. Canan din dinlesin Eri. ecmere. Şerifsi şerifci beji qaydevliken behsa eritüzme kurdan naki. Xav lenayı Tabii تبي بكي اسخفه بك بس ايروتيزمي بكي خدایی بنده اروتیزمی اره والله دبی خوام نای به دبلکن جی خدایی اساس سرانا خوام نایم شویر بیش نه اما خدایی بنده اختیارا اختیار را کرد دوره نه دوازده می دست بکن اره دوازده می دست به اروتیزم بکن گلاد چیا پیام اکشاندی گوتی ایشف شفا منه برنامه گردلی منه سپره همچه سلابه دشینین جیل سلابه دشینین اسماعيل قوتي ساعات خوش قال لك يخوش قال لك سباس آه وكيدن جات تتبيه البس بقينا شو شواهل بس يبقى كاسنا راضي اروتيزم تقاضر الى يعني شفاني اروتيزم شباني ايروتيزم يتقاضر بس يبقى نا تتبيجي صالح جي بريدار ويدار بك يعني شو تشوا زعما لا يجزري بقينا هم الجور هم الجير بريدار وده صالح ويتم كوجي زۆر بریندارە ژێر بریندارە ڕەوشای گەلێکی زۆرە شخوا بەرنامەمە ڕەنگە بەرنامەمە گەلێکشێ ئێ خودن بەندا ئۆتیزمی هەنن ئێ خودن بەندا هەلبەستا هەنن ئێ خودن بەدا سترانە هەنن ji berwêjî nikarin hertim ser ئۆتیزمی یان jî hertim ser هەلبەستا یان jî hertim ser müzikê divê em parê bikin car caran ew car caran ew car caran ew em têxin dorê يعني ام تم لسر آه، مجارك يبقي <coughs> بالي الدنيا ويعجز ببل لو ما جي او آه، قانون كيش سليمان بو قانون كيش قانون كيش شريف شريف قانون كيش شريف قانون كيش <laughs> خوا جامير نايد بيز اروتيزم اروتيزم كردي از قدرنا كم خول البنايه از هيري ماما ولد بيجي نظام يعني وكاوي خداي بندا ما كو ام قالا روتيز مي بك او جي هر سرشو كي فعلنا وك ما خاص ربن بدي بك بك ويش صورو مورو بي بك جي قضيه والله كاوي نت خراكني ايش اف دلي وتشنا هي اقول له تكنا بابي جي ما شالت كنت نتاقه سلمان تبين بيتش بلاي مرشي ويه يا خداني بشتي بندا باكي روتيز انا محبتي ورا مناج زري بخيله شو تشبه يعني بله ما مست اب قانون كيش شريف اري يعني ابتشبو فقيرو ما و- هلبستك خوانت هلبستك بشوات وبيوي هلبستي سلمان ايمانا هستي ما تشكان ام ام شفت خصن دوستران لبيها يك جيكي بشواتر ونهاجي قالون كيش شريف دبيجي مر قالا روتيزمي بك وقت ديار جمره قوتي بلوككر اه ديار هناك بيام ديار اللي قلت بلوك بقول ديار من جامير قيامك جمرشان عدنان اوجي هفالكي مي عدنان نازك اوجي مسلاف جير دشينم جي حزدكن çubu Diyarbakır la Amedê bû ez bawerim vegeriyayê meqalat diyar kiram ser diyar peyî peyamek şandibû digo xelk min dişibînin diyar û tê wêneya mir dikişînin gu ez jî dibêjim yaw bicehe min biteqet ji ber min ez diyarım wez naxwazim bibim diyar şi diyar aciz ew jî yani yê ji diyar aciz e pirin ne ez û tu tenênin pirin û û ez bawerim piştî vê bername wê pirtir bibe بله بيام بيام جمر شاندن امجي ككي علي المجوداري دكه وخشكام جي المجوداري دكه وسونا هم جوارجي سلاف دشينن سباس جبو مجوداري دكن سلافين سلافي خوان شوفير شوان كخوا جير من تشيني شرا بنا sana gulaçiye başem nabijin. Ya şahibedo. Şahibedo av ki arabesk ne olsa. <laughs> Gulaçiye am bej abi beter bir bigiri. Hayran arabesk bira işe girme. Herrelo am am işe am nakhwazin. E. Hayran arabesk nine. Yani helbestin kuru dur hene. Hani. Ama helbest abkhuyni şu eviş kezeba khwa belki derban kezebi bidin. Hmm, Rajin khanjeri. peyam peyameyem adişeni ana. Valla şandiye acizi bu ya. Aciz. Aştere bejim. Dibi ama duri tambur kine. Duri tamburi je vsake. Ali, zbigi ima zdaj še kje tambur. Tebi tamburu sredi dve. Zdaj tambura vonim dve če. No, no, še kje sredi. Yani ayıbım. No, aciz bir valla zaf aciz. aciz bir ma. Valla zana ser salih kabul nakim ki ki salih. Tali ki iş. <laughs> Bimena rul tedeng der nakas. Ode şerife karun keşmen insan. Zalim <laughs> Rabben fedikir kabul kiyav. Şuha ev efendiye salih kullanıp tahriye yüder bas Havda <laughs> marka. Vallahi ne zaman ne kere nabeyna ya. Vallahi zede hirs be. Yani Salih e, işe işi zor u xwedê nizanim Selman dibe stranî ku hestî wî nerm bikijêr bişîne ya me rewşa wî gelekî چه آب هلبسته کرد کی Tujmer tujmer helbeste بخوینه و پشتی هلبسته تنبوری Ama تکایبی zil مقام taşı. کی وسا کلاسیک نه نه جبه Zil من فرق ناکی از مقام نه نه کی آج سکسی جرلیخه مقام کی سکسی مقام کی نیهاندو کی کی نه والله بده یا ربی و جوارم البس بغوی yani seksi em karin vorgerinin kurdi nihandو کی seksi nihandو کی دی هندوک مقام کی Ya, nihandو Bazı کی eski can stranı ile yakın ser bengehide. والله e, rastgele یک Yani dosya, yani, cem'i vak dosya az yeki bukhuyni musar rastgele mi yek. Yani işte. klasik, müzika klasik vak az bejim ne zanım e, takat behçet ya, ya gudar kiriye. Bir hoş. Mugudar kiri bas. Mesela yani jivak Halit e, Sofi Reşit Sofi, jva çedbe yani. Nizam ta gudar kiriye Halit Sofi. Bazı جمهور برد ببین آه تو گل اوکی اما اشتر دیل ما قارش نمیم اما یعنی دفکش در سازکی زلامه کی مستا شو مدیای ده زاف popüler bu bu. Devi xwe dengê sazê derdixî. Her denga dar bu kadar derdixî. Piştî tu ji mella tu helbestekê ve xwînî û ew jî stranekê bêje ez bawer me wextê nimêjê were me her nimêjî bikin. Em stranekî naberê stranekî jê me bidin. Me gotibû sînê ta hazir kir? سينا والله نية تمني ناس اه سينا شو اوه راستا اه، تمام نافيري ده من بينا ليخ مصطفى دولة اري اري ربن بندية بندية راستا مخبتين ما يفروش مخبتين ما يفروش هر تين سما بعد خوران نوشی نوش مانا دور جما هن گل بو انبرن هند شیرین اسمرن هن گوهری مشله مشلی سوهیل سما هن زري نبرسن سر بپرن ديم دورن من كود شرخي ودي شبر قرارم نما شبر قرارم كوبر جانو جگر هورد کر ظلمي و رنگ کیت کر جان دبر و دل تبا جانو دلي من أوى خوري وشي من أوى بادشاهي یاری کو دی ام گدا دست به دەستێ مدا ام به برین رەخس و سەما گوتم گۆتەمە دووردانەی امشتو و لو بحقيقة يكن مسألة بيش بحما دام بدستي سري جاما جرنگي دري جذبك ها جانو دل برشوشاندن هما بادم نوشی جدست چوم شقو مام مست قطره به بحریگها بحر بعینی خوما گوش به آمه مده ترك مدام مدى أكثرهم في غمى أخلبهم في أما حرف يكبون فشل قرب بري وان بأشل حرفي دبت يك ختك خدكو نما نقتما وهددي مطلق ملا نور قلبان جلا زور دموي مسلي أهلي دلان شبهما أهلي دلان Şüphem ha. Çamni Garamlı şaran çandi Garamlı şaran نام دی کس وقت و جوامه چی جاران جمیرانا جارم چون داوی نوان میوی کی جانا بیانی سیرانی کی نو Dindarim birindarim Dindarim birindarim Çi jaran jimirana ki jaran Çun davi nevan mevi ki jana Biyani seyran ki navdara Dindarim Dinlerim brindarim dinlerim brindarim وادری جانم لیتو وادری جانم چاو چاورا سربانی لا اسلام لا لیبی دیوار بجانم بخچوم و چیمه ویر سربانی دیانی سیرانی کی نوداره دینارم هیناری لا اسلام لا لیبی دیوار بجانم بخچوم و چیمه ویر سربانی بیانی سیرانی که نوداره رینگارم رینگاره آهو آهو باز افسرانا جی ساعت خوش مالا طابا سیدای گوران افسران گورانی زاف جي هست كمان کرد منی گوران جی شندي قرام للشارع راسته بس خوشه. اب حب كيما بترزع خو خواند يعني te jiga deki hoş kon. Seyda'ya Kur'an hiç hoştur da huyne. Ya na te jiga deki hoş. Tarza te jiga deki hoş. Kefam ge deki jerat. Peyam jiş hoşan den go geleki hoş da huyne. Geleki hoş da huyne. Havale salih şi nifsan diye. Kotiye bila Salman Bernek evet tamburi de serivi de bişkine. والله البرستران البرستران والله- سلمان هستين مد من هست هستين Valla مد من tişteyin tuj nisan de jibotajı. Eşitlere bejim keki devliken. Vaktin gotiye jinin azadu feminemi jil ve gudar bekin nakiye lwan nekin. Heneki dilevan jî hoş bikin. ها گهدارین ما تزانه سلمان بیسکسوال هنن ترانسکسوال هنن تراوستی هنن گی هنن لزبیان هنن فهم کر بله جبر ویجی دوی جار جاران ام دلیوان جی گشو خوش بکن هرچی قاسی جار جاران ام جوان حزق نفسه شوان يعني جار جاران دبكو ام شاش بيبن فيم كرين جي لي تالي تالي ام جيش حزقن يعني تش لزبيان تش بيسكسوال تش ترانسكسوال تش هترو تش مترو جبو ما فرق ناك جبو ما قش وكبد Tego hetoro strane ki hetoro bu. Nele het jibo hetoro lisane. Hani mizgin tahir go hetoro çıktı bu. قيد أو تش هترو يا؟ يعني يعني مزقين طهر تقول Kurmancı da hetoro gotune ki mane ki dinleyin inşallah. هترو مترو بترو نزانن كاج بو تشي قوتي دبكو السريبي خستب Nazar Allah inşallah begutana ki. Mizgin tayir yeşaya ya o sana beşe. İmam Mecid işteki harap yerine goti. Ma goti bir kurt salebi kıstı bu yeşi goti be hetero hetero. Yani tişteki harap mene goti. Ez pişti duazda se dakika mema. Pişti duazda nezeş bu kalukeş şerif çarinek erotik bukuyunum. Ee, bedi kurrakebe. راكب وامدليبي خوش نكن Nizam ben be dengma valla inşallah jmene gıydı ya nizanım. ترسم كتب سرشوقي Na Rabbani ben ki şey ben شي لك القانون يدك شي شي لك يجي فوق خوش تيني meyze. Khodev işte gıydı ya o sana bir şey. شي Ben لك كسي قانون كي شي لك بيتوكا. يجي فوق خوش تيني ولا تشتكي خوش ولا مسألة خوش Ja, çok acayip. Mejer e, pişti pişti pişti strana sini ami bukhune lemsa. He eri ami Ya ama vega ak bukim vekin. Bis az ej keşer, keşr çari karotik bukhunim. Eri ya. Gazına dik. Enki dili hoş geliyor. Gazına dik. Kodeniz varım vega dengici denakivi. E. Hmm. nakevi. Kaçu kude ya. خيدي لين ريكو ام لغور دليوي لغور نجيو ام لين اخن خيدي دفي جار جاران ام Kaze لغور- perip kem tekili. Ha. Yani te, ne tekili ya? Galet tekili yani. e, Nevisandın ede. آه، بحيران بيدلي خو نقري رانكف هين زوي بشتي دوازداي خوش ببي يعني بلا بتشك بهنا خو فربك نبو آه، امي Kazir persim am persiyar kir. امي زاني چاوكن سلمان ستانك تي نيف اروتيك هي رومانتيزم Niv erotik şey vakit be. ميناك ميناك وك جوان حاجه ديدي بيجي سي جارا وي ماش دامن سي جارا وي نزانم چه دامن سي جارا نزانم تشتم حسين كيو مريد بيجي ممكن وفا نزانم چه يعني مرادي كني بيجي سينمي سينمي Ne beji ne beji heye helbeste min hene dese helbeste min pre erotik hene. اروتيك Eri yani haze haze ele- erotiz bir heyet edi. Belki beste bir ki her iş var. ها بس تبكي şey جبو جبو دوخين سيستان دبي دبي Strani erotik am de beste bir ki ya. Ora ben şey dibe yani yaz hayri mani. هناك از اشتري كي بكوين جمر بتجيك كي وا فونك اروتيك ليخي e, zindi اري اري Aha. كتليب ya نا نا فونك وا اروتيك تمام وكو مناس كر وكو الشراب تبع خواريه tamam مناس كر وخاتونات شرابي حزي. ات وخاتونا خو سري و بتجيكي خوش بويه وايدي ونيت خراكريه والشبا خو بقهرين الشهوتي سترانك وها موزيكك وها فونك وها هيف هيف رونه وهون شانشيني رونشتنن شرابا و هاتيد بني سكنيه سری و خوش بویه و ایدی نیت خراکری و درباسی آلیه او دا رازانه ببین پونه کو هاشت خوازن کنه هلبس چارینه لی پشتی چارینه دوید تو بسترانک بهنا اروتیزم و شهوت جه دفور ببیجه درباسی نا سینه لی نای دوید تو سترانکه بسترانکه بخمرینه به چارینه هشوانه می شوا تشتکی تا Gran, Salerzan değil. Ha. İşte e, ki oha bini bina koy am karını peyve çiv bejin. Çarin kınneş koy çarin ya. Zebu kuyunum jbo kalunkeş Seyfeddin. نه شریف شریف خریم کی شریف خود دنگ جینا نایب انشالله مگودارت که آه والله دنگ جیدر که استران آماده ای استران آماده ای قیمک اما دنگ جیم سکنا Ha, Bibo Şerif'e kalınkeş. Kalınkeş gotiyas gudartkim. Kalınkeş Bibo e, kalınkeş eme derbestim. Bibo kalınkeş. Strana strana hoşter şigleyim. E, Eri. Bila. Ne bejim? Eme dudu akwaleyim jibir jibir eme leyim. Lepişti ve çarine dive em bistrana ke bıxamlinin. Yani tu ujdane xwamat tu çid beje. Jina em kabul. Mektebu. <laughs> Як нам ще обебежі. Sesi e, karın bejin iki ama. Her türlü sesi bila şıvan beji. Hendik. Kasi kutu bir ama mı beji. Hem karın avuna karatavi. Seyi caravi. Hem karın ulu bejin. Seyi caravi. Ne zarım çıdamı. Pişti elbeste ne? Tamam. Hem de ama hiç o şey bir ka. قد الريال مدريد باشو بەری کوتوێ تێخی دەبێ من سەریوان مەمکێ خۆی مەویژی ji kerema xwe rigazî bike bila were rûna hekîmek li ber serê min nexweşî هاتي كو سريما مكان قريان لدورا ليبان وروح كدي جاني اوي فين بك حكيم تني سريما مكان درمان جبو انشا من ربني افسانجي جبو شرفي قلون كيش بكشيني قلوني ليه تشتكي دي النكشينه دب دب دامن جوتي ممكا دامن بداب داب دامن جوتي ممكا دامن كتم سر سنجيوي كتم خيرا خديدا كتم سر سنجيوي كتم خيرا خديدا سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي باكر باكر باكر هلا هلا تورا قدري خد بكا ابدا من ده بس او قاس واو قاسي كنت بيرما قاسي كنت بيرما ليش كان عم كام ترانا مصطفى جير بشينه شوان از پیشی هر بستگیر مدلی قلونکیش خوش کرد انشالله iş kanına kur kurduk şimdi vega emme strana koma vatan sine ji bo heskiriyên Raka Kurdî bo xatirê Mustafa Dewlemend عشیره بدوانا به عشیره بدوانا گرتو آنام بکر والله ما يقول مثلا صالح سوانی چی شوان أري. او دبیجی دما کو دو اویندار میناک به هفره بن شهر دو اوینداران یک دناف کارین سیاسی ده به و یک سر بخوا به پرسکریک در دکه یعنی او کسا کو سیاسی تف دگره اوینا خو با آگری سیاست یه دشوتینه فقیر وقی şavi gran lewma e, gazinan dike yani dibêjin bila evî nebe qurbaniyê siyaseti û partiyan evîna xwe jî bijîn siyaseta xwe jî bikin lê <laughs> mêzîna wê xweşik eyar bikin Tabi tabi yani evin u siyaset rastlas ne tekil davri ne tekil dar evin. Yani her du şevdu inki cidane em yani gazın demel ser kesayetin kurda یعنی سەر سەک ناخوادا ساغڵام بووین یعنی سەر مەسلەدەم بکارن رەخنە بکردن تشن بێژن لێ هەرکەس تاالە تالین ئەو شخصیتا خۆ سربەست هەرکەس ئەم نکارن کەسێکی لە بێژن فلان تشتی بکە فلان تشتی هەز نەکە فلان کەسی هەز بکە فلان کەسی هەز نەکە ev çikî em em va tişta bibêjin xweş hedê xwe me derbas bin lê em dikarim vî bibêjin yanî bila seknekê kurda bê û hin tişta de hessas bibin يعني الوقت سير زماني خوك جي سيرفا مثلا دير وقت ديار <laughs> زماني خو حسب والله ديار داعش سربيان <laughs> حق دكبالي يعني ين وقت ديار آه، براستي جي دماكو از به لاوان از دبهيزم از ناستكم لبرت شعبي دبن دبن رش دبن رش دبن يعني از ناخوازم بكسين وهار بتو اوائي روبرو ورم ورونم ويانجي لدركي لوان راس ورم حيف يعني حيفكو كسين اه، وها لسرنا بي كردايتي رابن قرتيا بكن وبوز بلنديا بكن و او نبس ب ب خيرا كردي وكردايتي برا قزنج دكن و تو تشتي نسر بالاوان نه kurdayetiya wan ne kurdî ne tiştek veya tiştekî divê herkes ne tenê herkes rexne bike yani çi qaşmeriye Em behlin mallat bila çit fikre usta bine. Ez bim em zede zede tiştek bir bejin hene kesbeki galet fehim bir hene kesbeki ne biliyor ve ama herkes e, yani ez bağırım ne bak bereye herkes tiştin tikarin edip pebhasin. Havjenin em e, Hint tishtam nebejin jwara. Yani hint tishtam dibejin tabi. Ve o kesayet yahwa. Gel dibine az veya bavardakim. Yani gel işi dibine. Yani ne ku nabilçki millet eydi ne vuk bere. Ya az benim tekili ya sosyal medya mizam çaya medya e, kontrola gerek kesa derketi şeye. Jüye ki herkes her tişti edit karın parı veşipkin serbestireci. <laughs> Bu strana stargi hamın Anlakin. vekin تو کیف خویه یا افسران ته- منی آم مشترگو آ یکمین اوه eri آم gotin û awaz aydî te گوتن و newsa آواز تبع آیدی منه بله یعنی از دورد آرانجر ایمه از سپاس جبوی جی دکم رونی آران عده بلی beli ronî رونی آران او جی کار آرانجورتی دکه یعنی موزیکا مالا- راست دکه مالا مالاوی وی آوا آوا. ام سپاس جبوی دکن یعنی تشتکی خوش درکت استران هلبز تاوی جی مدا نویسانده بو متالی کر استران گوتن و موزیک و آواز تبع آیدی منه من- خوازم min Em- xwe godarî kir kêfam jêr hat kan bin hem gudar ne kiriye كارزكي غريبة بس ديانا بيجي ابي استران يقول محمد شيخ يقول شباب ياد بيجي يعني na كارزك غريبا اشتري حب نرمه كيف فهمتي طرزين جدا جربين او جرباندن خوش عم شيء gerek em legerin edemiş şko. ez vetkimna xwe stargeha min û ya Selman financer عزیزا خوشی دیلیت دوستینم توی کلامم تو آرمان جانم عزیزا خوشی دیلیت دوستینم توی کلامم تو آرمان جانم بر بری تخدلم فور خبردن قواملم تلین زری تخدلم یارا که جهنا بندن بلارونی به ستارگه هامن لهیارا که جهنا بین من بلارونی به ستارگه سرسر ویدی آلام برنادم برنادم توی دوزامن توی کدامن تو آرمان جامن برنادم برنادم توی دوزامن توی کدامن تو آرمان جامن باره خواه برده باملمن دلین زرین تخدلمن قوری خبردن قباملمن دلین زرین تخدلمن لهیارا که جهناون من برارونی به ستارگه هامن من لهیارا که جهنا بن من بلارونی به ستارگه ها من لهیارا که جهنا بن من بلارونی امرون اشتبون گو از خوازم سرانک مهیم مبخوت چکری گوتون آواز یا منه مگو کام گوداری بک قاسی کو جی فهم دکم از جی بنرخینم فکر خو بیجم لیب راستی جی کفام گله کی سترانی راد نرمت سانه زوره نده خو زۆرێ نادەخوا هەستێن تا بچێکی وەکو وەستیا بن و دماغ تو ویسترانی گوتاری دکه هستین تا دخور ده هر لبر دخور ده هر ستانه کسایه بهیویا سترانین وها پر ببن او ام دخوازن د نزد تو آلبومه که چه بکه نه İnşallah. لزینه نه لزینه وکنه کان اما Aynen. ناب Bela têr û tije be. تیر و تجه تشتکی خوش بخواز بخواز بخوازم بسترانین ای جوی دبین پیاسا پیاسا موزیک دورتر طرزه کی دوجه دورتر یعنی گل جی دخوازه دخوازه سترانین غریب گوداری بگه بس تو زانه سترانین نهاد پیاسی ده نه تو سترانین از گورا خواه رو فکرم از هما ناخم والله والله تو وقت ديار تسترانا بيجي ازي رايل مداركي وزي برا سر بشتات دم ازي تبم او مليار او مليار درخم تايرو تايرو ديار زي ده زي او ده. ديار تعجب ايش ترى ايش خلص نابه Diyar diyar diyar ايش digeri. خلص نابه ازي هر مال زي نبيسه كي يشتري بنبيسم حوالي صالح بيام شاندية كي جان صالح بزم صالح ما يشابه منيست اه شو قلتي ديسا قلتي حوالي سلمان هر سفاز دقم مش بوسترانا تا لسر راديوي دلي حمو افينداران ما لا ده أولاندا ده. ما لا مني ما اقرب لي صالح الصالح بالراس تيجي ايشه حق نروح جاي نر نما دمره ايشه بنروح صالح نر نما دمره شبامه تيسون بخو جبوي تشيبوي جبوكو عاجز ببي جبوكو بيش جبوكو هر خل درنا وركه صالحو Salih valla. Bahsa avindariye dedi. Brastiş şey ya avindare dedi. Av çuyu konayı dedi bir avindare. avindare, avindare. Hem tane avindare. <laughs> Salih yani brastişi şey, Salih Ravşavi gelle ki grane az. Çum durşava al cembi mam. Yani bu kadar tırsım vakit dedi karı stran tane müslüm kurses godari bu kıciliyet millet avaveci koya. Az tırsıyam. Bu havale mine dostiyem mine zarım durşava cembi beminim. Ne bu ee, bali اكو بي يعني هم هناك منك اتكي كيفاي جيبي از هرم جاری هر جنبی- بالی یعنی. از از هرم جنبی بچکی بر بهناوی هنکی بهناوی فرادکم هنکی حرق منک ادکم لی صالح گاوا گت تو دکاوز هندره کامپیوتری یا تو کاری خو مجول دبه و تو هلا چاوه کیش تو شغل والله تقول هنك منك اتكم اهوادك ذكي تلفزيون تلفزيون باين بدي ما ت ت تقول هنك منك اتكم هنك الرخيمة هنك كي جتي تكرني هناك مثلا انا اوكي مثلا دو دو درجستي نا نا نتناس ها هنك او دو شافون والله نزارم از نبي سكسوالم صالح نبي سكسوالم يعني يعني جبر تي يجي ما وبسكريك معني مكو غلط بلا قدرمان غلط فهمنا كين يعني جخوا جبركو صالح ترساوي جمتني الدريه خول مفادك يانا تصاني يعني بچكي دردور هنكي تريد في نافي مدر كتي دي فلان كسو خوزي قونا مروف در كه نافي مروف در نكه امجي نافي مدر كتي كود بيجن هاي شو دكن دلارزن دي <laughs> تشتكي وات چند جار ام برنامه بهرچی دکت تو خرابیا مدی شمان چاوی نعم. خراب نیت نعم، خراب دتن الريحه تاعنا شكرا كثير نعم. يعني از يعني استني ام خورد بيفن إيه، وقتي كو وين روجي متشتقوت لسر جنا لسر تيكلين زايندي جنسي يمقو حيران يعني إيه، والله تجاري بزوري از نابجم الحز دبي تبه هبالام دبي ام بهبر هرن نزان فلان تشتي فلان دري تشتكي وهاز نابجم يعني هر تشت لغور آه، شرط ومرجوي هي كيفاتا جيرتي تو دبيجي حيران كيفان بشترتي ولا از خوازم بتر تيكلياك وها بمشينم ما في هي بيري ما في هي بينا بيري دليم بقشدك بينا بتشكيل بر خود كفم شوار ريك دن هلد بجيرم دوي ريد دمشم يعني مسألة مسألة دلو أبينو أشكو و تيكلين زايندي نبزوري بني بلا كز بلا سفاش كسي نترسي ما في مهي الشبين حزبكم ما في الشبين جي هي كيفا خوش مرنينه ما في منو شبين هي جيكي حزبك ما في ويكي جي هي نجم شبين حزبك ما في مجي هي اجير بيجم كيف مجي شرهات لي اسشبكم تقول الشفين لو ما جي مبيقرت بمعنى ولا معنى بمعنى تخوت بمعنى بمعنى انه معنى ذيك بي بيتر ملت بيتاسي آه. أذكرم جيبو صالح هلبستك يجيبو كل ما بالي من جوان سعيد باربكرية وهلبستي يا رسول حمزة توا kurmancı از Ez nuzan Resul Hamzatov e, kurmancı Kafkasya vadara ya ji warger kirne jî nizanim. Lê xweşyam şû helbesekî xweş e. Ez bawer nakim ku werger jî. Werger nîne yani. Kine. Kurtasiye ki kine usa ji bo Salih madem Salih evindare Salih hestiyare eme helbest bûyî. Hestiyar helbest te te kijan stranê vêjî. Strana me strana rojek vêjin. Na. روجك ليتي نا نا نا از خوازم تشتكي جبو نجبو خو يعني اجي ويست راني حزكم ني جبركو هفالي من دليوي دشوت از خوازم جبو صالح باش تيوي هلبسيت في استراني بيجي بايس اي بايزم كارن تاليجي بيجن جبو مش خربا خوش يعني تدبي استرانك روجك باش روجك نا نا هلبست روجك وبيش رجي بايس تو صدق لبي هف بيجي بايزم كارن دو piştî rojek na na helbest rojek û piştre jî payîs tu sadek li bê hev bêje payîz em karin du çima tu Piştî payîzê em talûq dike kaj mir bêje ez derdê te talûq çi ye nakim em ê ji xwe re peyvê xweşkayî dirxin û me Ha, ha, tamam, tamam. Fermut, helbesta xwe bixwîn bir ew jî stranekî ji mir bêje. ندين نجي كورم نكر نجي لالم بختوارم مو تتیشتی تنها خوازم ای فلک بتنی بلا ارزان بنان و بدل ژیانە مروانجي بلا نه ارزان به doide la نهال کوی لکردستانی یان لاوروپایی Avrupa'ya براستی جی نظامتی نارنج جی وک کرم گردن زری او جی هنرمندکی هجای zede zede hecayı yani o ya bu xama musteji مامۆستەی گەل و ئەوژی وەکو مەقالا کەرم گەردن زەری کرد ئەوژی پچێکی وەندایی ئەوژی پچێکی وەندایی. نەربەرچاوێ makala zede zede hünermenda jine kirvani hundayı ئێ وەندا یین کو هنەرا خۆ باش چێ دکن وەندان و یین کو پۆپلیست قڕە و لەسەر ناوێ کوردی و کوردایەتی پەرا قەزەنج دکن و ناوشخۆر چێ دکن ئیرۆ گشت جامێرا لەبەر چاون جامێرا جانکان دەبێژن هەم جامێرن جانک ji ber ku canik jî henin ne tenê camêr li ser dikê kurd li bin dikê tirk yan jî ereb yan jî faris bêrîkê xwe Tirkê xwe bi kurdî tije dikin û dema ku karê wan diqedi jî kurdî û kurdayetî bîra wan nayê kesên wiha jî mixabin divê hêdî hêdî civak wan nas bike û êdî êdî êdî kî çi heq dike Oy bibine ببین او لگوری وی حقی لگوری وی تشتی اه، بلا تو ببینه. خاطر بده یعنی جبر کو براستی جی ایرو تو بالا خود اه، بازارا موزیکی کسین کو لجواکی د ناف خلکی د تی ناس کرن اه، سترانی وان تی گوتن اه، ناوی وان تی گوتن مهری جانک چه ده به بان وان دکه کنسرک هبه اون يعني جي الشبك هبن أول لو ما جي از بيجم هدي هدي هدي كسين جدل وكسين نجدل كسين هنرمند وكسين نه هنرمند جهب بين فقط عندن شباني ما ايدي ايدي دم او دمه بس يعني حتى ها آه، و سرنا في كردي كردايتي والتركية خط تجكر و وخلق خاباندن ايدي <laughs> بس فيجن لي نتني بلا وانجي بلا جواكي يجي بلا كرداي يجي وي روجي آه، فيسبوك يجي دشتك نفيسي آه، سياسات و سياسات مدارين كرد سياسات مدارين كرد و سياسات كرد مشينن مبچی کیف گری دا yani dama koz difikirim Kurd çi qasî nizan û belengaz bin siyaseta Kurdî ew qasî desthilatdar e siyasetdarên Kurd yên xwedê giravî Kurd yên siyasetê dikin ew qasî desthilatdarin peyvdarin ji lew ma jî siyasetmedarên Kurd yên xwedê giravî dibêjin em naxwazin kurd ji nezanî û belengaziyê rizgar bibin. Saeta ku kurd ji nezanî û belengaziyê rizgar bibin, kurd xwe nas bikin, bi perwerdeyek xurt xwe û derdora xwe û dinyê xweşik bixwînin, ev siyasetê siyasetmedarên ku îro ser serê me siyasetê dikin û em ji wan li çepika dixin ew ê nebin, ew ê tu nebin. Ew ê nikaribin bi vî rengî siyasetekê bikin. Ji ber ku tiştek li ser sirriyan nivîsî ez dixwazim tu jî godarî bikare bika bî kêfata jêr dê ser her du sirriya sirri sirriya süreya önder û sirri sakik زوان هر دوجی جامیران شور دور به دور گاه تبینه او گو لوتکی دا ویجه گاه اید لوتکی دا ویجه لوتکی وان جی خودی وان بهل نهل نزانم yani دوری کردایتیه من ایرو هلبستك بوان نفسي هلبست خوانت تبيرم كم زيد تبيرم از بخوين مو هلبستي تزاني والله هلبستك بو هر دو سرية من نفسي بلكي سربان خوانده به تخوانت خوش بو والله زي بخوين دلي خو دگرن ناگرن شقولا صالحي مي ابين داش ما از از اوقاس اوكناكم يعني مثلا الجبوان سري خوش نايشين اما تشاوية tabi nabina خود تو قصد ki az bit işte yani nab bejirinim yani jit bejirin yani şu kadar civat bir şekilde ki nabina خود خبرdi yani az proje acizdim hani tam keliya ku agriye ev tişçebiye o agriye gerek ev be bejartın o اوقاس kemasil ve de heye çünkü yani em bejin saadet u endin bikevin ser AKP rahati ev derbas bikin yani ku yani ki tam ve dema tangasiye de gotinin usta tuş nan rede de beja şaşmam yani havcacı ni nine yani چه حوجدك şişeme mite ite askeriye bu nizam şey yani در بسني وانت تار yani, yani ايرو او او ne yani ne ev ku vitiştani bejin ne emin alaka me me alakadar jina ki nabina vada şeru pevşun dert gibi nabina Türkiye'de Kudet pe ki hoş dedim yani inşallah perçebim koyayım çünkü seri kodar kıd yani yani kuruş kod tera kod zulüm ditinem jimite jiş askeriye jiş sofika jiş Fethullah jiş ka kişan mene شو بو ايرو برجع بما اوقاس شيرين بون يعني تشكرن چه گوهر Valla çipkinci boş ya. Berçavi <laughs> civatı تشكرنش nabil خو şirin ama. كرنه Yani siyaset etkin. Ez bim e, tiştin hene. Da hazar- Kuam nabinin. U payre ez bir bavar edem. Yani ne tane ve meseleydi. Meseleyi başvurji her tiş eşkere nine. O hendek o meselenin den راست راست شوليه titiş eşkere kuyana ki. Şu- Le empetation. Tabii ki civer ko em eşkere nabinin emlikarın helvestek gibi sakin. ve nişe bikin yani hem jüve hendeki emtation li ez nikarım rastlara suçlar cikim nizanım بالمسجد قومي يعني أشكال مرفن لنا خوشة يعني خوشة من أنشي كود سينورك Kurd navina Kurdaki de çeki ve bimin hizmet naki. Çe bela heski beji azji ji xut parizm heski beji az azadiya xu ilan bikim o az tedbir disinim e, navina to araba valaye tul navina Kurda çetki yani. Çi şey el kayde joyde be. Yani şkamış lobe. Yani deri ki be. Alaka deri ki el kayde çeye. yani min hoş naye yani az bu haznakum ev sinor çekirin az bir khatedi benim imana mutlaka yani iştela beter es peşim Çünkü kurtire. سدي İşte سدي نزان مثلا tel ne kure tel turat ki derbaslı bir li ev ah kolandın tişteki az benim sıvadı sıva gelek ister ve mesela ev haber bedin ev gelek şor bakın gelek tiş ev eder ki öyle ama ana ha ne kadar zede zede zamanı hoş tuş bakın hem beriyat çünkü شبركم mecburi مسألة heven. من نزان مسألة باش hem nizanin hem Nezel şey abi? hem mecburi heven hem hevdu beşin sıba sıba zaro kime ve beşin yani hun çima seknava çima viren gibi de beku sa beşin yani nifşin peşletin yani bu ve keji tabii ki yani Kurd jibo xendeke jî ji bo vay tişta jî nerazî bûna xwe gerek bînin zimin ama ez nabêjim jî yani em zede zede tede biçin jî ev ji mere jî psikolojiya mere jî ji moralê me jî yani edi kurd mala mesela ez proje ustaya ez çim male gayni siyaset u gayni nuçe ez şekli nabinim nabinim yani ez edi acizdim ez nakhom salon eronim Çünkü moralim kırat be. Yani beraber. E, Şu az nava rojel bilgisayarı bir şekilde kes takip dikim. Az bizim jine bizim jine evde mi? E gavaz çim qene bi saatekê ez diya xwe re tiştekî bipirsim yan ji bavê xwe re dîsa siyaset dertkevê ez aciz bim yani çünkü êdî tekiliya me hatta tekiliya işqê dahi bûye siyaset wek e, keke salê dibe tekiliya lekin em nakin lê civak kiriye yani têra xwe wek ku hez kirin dahi siyaset dibîne wek ku şoreşek bektîne قيلو غازنا دك <laughs> دبين يعني ابن دارا من دبي قاسي بو بارتير على قدر دبي من على قدر ما به ev jî gazineke û û ya dijî ya saleh mafdarê e, divê em e, wî biparêzin û em li dijî evîndara wî em e, têkoşînek bidin têkoşînekê em dest pê bikin em tişna bibêjin em komeleyekê ava bikin divên tişna yani kurd ez bi min kurd her tiştî ji hevdû veqetînin yani eftiştihane kul gotuna eşkere nay got. Yani çava sarı süreye tamam dile dijmin dizikat hoş bike madem jibo ve tişti jibo tiştin eftiş lazım e dizikat bike. Millete xone işine. Çünkü tera xome işi yani. Hayran bir dizi jine madem kış derdik hebben. دزیژنم ئەو دەنگ و مۆنتاژ و و نزانم دیمەن و نزانم ژار و تێرە خۆ زکۆ. دلێ ئینسان کەس گوێی خۆ نادێ قەیدیاش یا هەندێک مایە کەس دیمەن گودار میمەنێ ناکێ مشی دیگە. دەرکەبە هەندێک مایە خودی قەسێتا دەباوی فلاش آوە. فلاش دەگڤدانێکی مەزم بکێ وەڵە ناوە جیهانی ئەس دەترسم یانی دەترسم کاسەت ماسەتێ مشی دەرکەبە یعنی ناو کووردا دەوێ بێژن دەبلیکێن کەلوگیری دۆخینسس ئەیوسە بناوکە لێ جیهانی وڵاتێن دەوێ Джихани валатиндин хөвэжин токшоваке Kürt e, vişikli ate girtin. Kürtçko hem iyi dokisistin. <laughs> ne böyle sebep gotine? Ayu sabit. Sambole, öbe sambola wane. Em sırriya medes pekirim çut. E, e, Kerem ki derket le tiştem rasta got. U ez peşniyar dikim ilmali jib televizyon melevizyona godari nekin temaşa nekin vakti xo barraday derbas nekin. Em ilmali şkhendi maçin Barcelona Real Madrid ez televizyona temaşa nekin. ماچا ڕیال مادرید بارسلۆنا هەبێ ئەس تەلەڤزیۆنی بەدکەم وەکیدن تەلەڤزیۆن تم گرتی حتا جار ناژمە دەخەیدە تەلەڤزیۆن یعنی دەبێت چما تو جار نابەر من نایە بە ناکە نزانم چێ حیف وقتی خۆ مرۆڤ تەلەڤزیۆنی دەرباس بکە ji دەرباتی تەلەڤزیۆنی تەماشا بکە دوکارە 1500 لۆتکێ دەباێژێ ئەم وەرن سەر هەردوو سڕیا یانی جانۆ تشتێن وا چما از دنویسینم یاجی چمام دنویسینن کەسێن وەکمە divê em bînizimên şaşiyek hebe tiştekî xwar hebe tiştekî nerast hebe li gorî me em nabêjin nerîna me ji her nerînê rastir e yan jî tiştî em dikin ji her kesî e, çêtir e na em li gorî xwe şaş dibînin ڕاستە لێ ئەم ناوا بدن دەر هنگی gelekî serê ji bêşin yani çima ez nekut tırsım ji kesekî natırsım neqem min eşi ama tiştekeye ku millet vana nekin evk yani. Çünkü tişteyin ku em dixwazim bidin zêdetir evê va mesela da mijil evi qal yani qala va tişta bikin. Hinkî jî ez bêm meriv e, tamam meriv xwedgînir şiklekî civakî. ama meriv zede zêde serva bisekînê e, tu ciddi jî digirîna xwe evê bêjî. Ne wisa? Madem ji <coughs> ne evke bo bo vê kê dibêm. yani tiştê ku em dixwazin bikin û ew دیسە ئەو سردکردن چکی دیسان بەسەواتکن نەوسە یعنی تو بێ ڕکلامان نینی ئەرینی تو نەیە ڕکلام ئەینی وسە ئەس بێن ڕکلام ڕکلامە لێ ئەمژی کەسێن میزاش خوا بەسەری خوا چەکەکە و چەکێک تەدەکوژی لێ هایتەش دەچێ ناکە بکەن تەدەکوژ یعنی هیم تو دکەنێ لێ ترخوا هەی دەبک و تەو ڕش دەشویە تشتكي وهاي لو ما جي آه، بأوايكي قرفي مهونا آه، هلبستك بقرفي يعني يا راس ناف ام جربيج هلبس شي آه، قوتنين قرفي مزاهي بالهفاني أوايكي آهنگ مال هفاني ومال بيهف ريسكريه بله سري سري سريا خوازي تاني تبويا سريه مجي هيا قوية وبرزة برز Hûn her du jî sirrî ne. Lê nizanim hûn e. Ma armanca we çi ye? Bextê we her duya jî nîne. Tenê hûn dikin qeşmerî. Naxapin Kurd bi vî hawî. Biteqizin her rin ji vir hey qûngeniyê fizgenî. <laughs> Sirrî sirrî süreya. توی پروگرامیستکی هیجا خباتا تی به همپا پیروز جبو کمالیستا سری سری ساقکو پورجول او جل خوشکو کردی تت سوار بکن لکری پاش پاشیکو ev jî tiştekî wiha bû mîzah tiştekî wihayê divê em garibin e, bi rêya mîzahê gelek tiştan bi gelek kesan bidin fêmkirin E, ee, yani edi eşkere de tiştin be peyvandın tiştin be gotin yani kes divi kesi ne kapinir o ya hangi münakaşa mesela mesela az e, diji ve tiştim mesela az karım cana mesela az az kovusam ama yöntem ama ne olsaydı Gavas fazım işte gibi dedim bir hesandın eşkere gotin o çıkıttı eşkere bir beji şu kot tiştin kutup piştiği var gotin abi beji gudarnaki rastlarız deriye me jî xwe digire lê gava hin tu bere bere bere datînê holê safî ev xwe dibîne yani hinki ne lazım tu nava bedi yani ji ser kese çünkü tu der mesela şekle ki tu usa hişmende ki usa çetki serevi de şu ev xwe dibîne û aciziya xwe dînê zaman hevcenîn ez pêre mijûl bibim bikevim miqersiyeş çünkü min Kurd miqersiyede tiştek acibin yani insaneme Tutiştin işin rasta rast bir beji gerek işte aciz bir ben. Cemte ne beji ve Hafif ki pırmazın değil. Mesela aciz pırın. Mesela min az bu hazdikim. Gava insanı kemasi kim bebeğini. Yani gibi beji ya e, taçıma bitişli hani got. Ver hoca az bir gotun gotun aciz bum. Az ele boruyum bu kazım. Ez haş koyabım ne olsa. Yani bebeji ku tevusa got ne rastı. Bemre rast rast keve diyalog ede. Esicbeye ki aciz nabın. Hatta ki hoşum. Havademin hene yani gotunu mesela şivan taçıma ve de yani got. Ez cardın fikrim rasta ne rasta. Mın galeti kiriye ne kiriye. Legele kes ne usane. Kavat usad beji yekçer işte kuttu be. Yani mi gelek kes jibo ciye hob bejim yani. Gelek insan jiber ve ekene ayıncam. Yani vakımı goti rastlara zazid bejim jima aciz ben. Gele ki hacıdı bin. Hake hezava hebe hezava kesa. Mesela zani ku az e, nikarım hatta derek ki sinoremin hene. Dur ve e, lüpeymin gotuna tuhazi derhi. Nikar eşkeret işte gibi bine. Nine eniyam vekiriye. Leçit ki devta veji ciyemin. Jibuku zarar bir giyejimin. Yani çit ki dereki de bere insana dugari. Eşkuev zarar ki. Yani loma mefhem kiriye ku insaneme مگلێکی تەجوبەکریە دەبێژێ کا پرتوکە من ڕخنە بکە برا تو هەلبەست تا هەلبەست نیمساندی کا هەلبەستا من چاوایە ئەس ترسم بێژم نەباشە نکارم ناخوازم بەلکی باشێژی نەباشە ئەس ناخوازم دەستی خۆ بدم چونکی چما ئەز رخنeki hem mi kesin beji rıhne başa o rıhneden öz eleştiri kuzul kurt her tişteye ne beynemiz hatta var idi bejin bavar ki az tişteki buçuk bir bejim ya min ya ki juvab gotiye kovar mesela. Mago paşiya kovar de deterjan reklamı çedi şey be. Mago keke ev ne hoşe. Jibo tadı bejim. Jibo ku millet haneki hop kovarata neki. Hiç koş gaydiye. Xwedê sed kes ji ketiyê neqebê me hê jî nelingê xwe tê xê su agro perê Yani. yanî çima min çi kiriye işte min dev avêtiye namusa te dev avêtiye yani min te tişt nekiriye lê min fêm kiriye ku meriv çiqa dûr bi sekinê wek kesayetî zarar nagete u tu zarar nabine ji boku em xwe parazinci çünkü çikî ne her tiştê em bibêjin ki yani tiştên ku em dixwazin bikin ji em ê bikin yani em fikra me ser vî hewayê ez karim tiştekî wilo yani gava <coughs> mene rexnekirinê ji xwe bikim merîfet ew ne baş yani ez bêhej boçî gana bêjim yani rewşenbîr em bêjin كي دبلكان كيكي دبلكان ام بيجن علي ميزاهي تشناتين ميزات تشكي باشي لازم بيجم يعني وانا لازم بس مروفك بكسايتي ام بيجن ند ناف هنري ند ناف سياستي وند ناف بوليتيقا وك شخصي من مثلا ند ناف بوليتيقا وند ناف سياستي دبم وزرابم رخنا بكم از شخصيتك رخنا بكم از وي رخنا بوني جي شخور معرفت بكم يعني از دركبم مثلا ام بيجن از دركبم في راديو اشخور بكم معرفة ياجي يا زلم اجبر رابو مسوم اه، سر تلفزيون قناة كي تلفزيون الورجي مش خور كر معرفة وجور رابو مش جي من الورجي بياد بوك شخولة بافي تارد بو غيس كازاروكا بس حقي امبيجن روشنبيرا ومزاح مزاح هاد النفسينين ايه سينين النفسينين نفيس كارا حقي وان هي زيدا زيدا هي نا ازويا كسني كارا خد أنا كارج تشكي بين سر زمان تشكي راح حاسس دبي کار گل گل ربه جمن نرینی کلو جی هی نرینی کلو اوسا جی هی ما تكارين يرد خوبي شو تشتكي بر نه خوزايا یعنی از سر چی که دبجم سر رخنا کرنه یعنی ویا تشتکی پر جدا یا شخور بکر يعني Şivan. يعني از باورم انسان جبوكو مثلا من gelek zarar ديت gelek تش من كاري بكرة جبر بي مورالي مثلا جارن شي بي هفتي كي تشتكي عاجز بوما تشتين كل برمن از tamam بكم مت تش tamam نكري يعني انسان ش- از بخوصا ما طبيعة موسى از تشتكي عاجز من از خو مناكبي ناس كارم تشتكي konsantre ببم از عاجز خويات كم جي خوده insanın دوramı e, keyf hoşit berme nabinin jime durt sekinin jiber belki ajid bem ediye husa gişme be kanati az bem tişte kum be moralize bike حتى جمتي تمام از ديسا دبينم تشن دبينم از لقول خو جانا نروبا لا خو بارفت كم يعني انسان بربر نزيمن وروتر ناچم çık tırsım yani çünkü insan rastlayıcı be vaktin her tişti tkarım bekini bavar kiriye yani insan tkarın insan yok her nezik tüdbini peretaj tukoya her tişti işte ki zani mesela ketiye tangasiye ki megelek ditiye dibe şiman vakık aspere çapkım تيو تفاديت كي تخودي دركي تو اليكاري دي ودما تو تنقاسيه دي هاو تلفونا خو نانيري دبي يا من دي تو دستي من بيش تو بكري جي باتش تاد بيش يعني تتكاري مهان بندي بالسكينه لتوني كاري جاركي بيجينا قاوا تو بيجينا işte تغيدن yani insan عجيبا مفهم كريه كو insan bir tehlikeye yani serruya erde de bkasi insan ne ajal heye ne giyav daru ber tu her tişti bidi ber bak insan vaş nine yani serruya كارم مساعدة وكرم وهب بس كارم سربيا تشيلو كك بيجو تو میوانه مية صعب kerem ام كارج بوتا زماني خوشيكن وحتى سبينا طيبا لسر انسان لسر آه، انسان تشيلو كك دو خازم بيجم وزلامك بياب ودمشيا شلبو آه، معرك العردي دي معرد كرا جو ج سرما بمرانا رابو معر خست باقلا خو گنه هي بي هاد گویا وزي ازي تخم باقلا خو بر آه، نو خو خو جبو جو حبكي گرمه به تدي ساريا بر حبكي بي سر شي خو دمك دين جو پر باش بو جوي بردم راد بمعرد خ بر في خلاف في خلاف او دمشي يجا دمشي دمشي مختارك دمشي تنرجو معرد لبت وحبكي رحاتي ونا مع الرابو آه. نكارب خواه كيف اوي هات قوام حياة عمر قوم حياة عمر خلاص كنت زانه مهرجي بالشكريا خو بينا آه. دبي وام حياة اوي خلاص كرا دبي حب جدين دبي بس ازي بمشم قو تام ها سر شو خوزي بردم دمشي دمشي مع خدنا وقاوي قري دي زانه فحش قري دي دبي اهن ولا معرمه خلاص بو خلاص دبي الحمد لله ومع خلاص بو شو ولد بيجي مع جبر جبر ستيفي جبر قركاوي دبي سري قدر دخل دبي بطلاق ازي دفتكم ازي ازي تزوابكم ازي تبوكجم ما زلام دبي امان زمان دبي حتى تا خلاص قرت دبي تشاو دبي مقتي من بوكجه دبي ولا ازي دفتكم دبي نا دبي مهرن حقيقية في حقيقية مهرن حقيقية مهرن كو دنرق وا كرك الورة <laughs> زانه وكرجي شوا كرك هر دروي كرمي كري اختيار دنك يا كري چارنك چارنك ايه چارنك ايه چارنك دنرقو هر دروي كرمية و کس نه نکار لی من اختیار بوی و چوله دچیره مم. دکم بروی ز- زلام جرد بجه نا مر جرد پرسه دبی حوالی ما دبی کرم بک دبی ولا ما تن حقیه جمته دبی چو ابویه دبی اف حوالا مدرید دی و مخلص کر و از دخوازم دیسا از دویکم زانه دبي كرد سكنه دبي والله اجدي ولا تبم از دقاقي ناس سكنه ازي انا دويك مزد جي دوي بكوجم أها. ز- زلام دبي خير شو ابو دبي- دبي انت تنشتغل جمعر دبي جد دبي بنر از شوا شاغا از خورد بو شاغا از خورد بو خديم من قز عمبارة جه وجهد دابرمه وقاف دابرمه و ولمد نريا و, و, و هر تشتكر حرتش بمذكر وجاد جو شاغا اختيار بمبردا في شولا من راح يمجي تلي دي انا جبر شقلك قرق دركف ويبدا قاد من بخو ومن حد دري مبرينه دبي اف يا بني ادم انسان وريكري دبي دويك ويجي دي بكوش آه يعني اه بخوش بو يعني دبي نام باوري كوريا بسين إنسان. انسان نام كوري إيجاد در, در دوام وانا لك شهمران بخوجي أذكرم بلا- خايت ياس إنسانات كذي خ- المسألة دبي شمال. دبي اه ايه دبي تمام دبي دبي نا زلام دبي قبول ناكم دبي اف حقاني يا كر لكسرين أف كرتية. دبي اف كرتي دبي ما شعب كن دبي مهرن جم ح- جم يكيدن درن درن درن درن جم ريفي درن وار ريفي سر شليك يا خويا دبي والله في حقية بدا بدا ويا الريفي بدا ريبي جاميري ها ريفي راد دبي دبي هوالي الريفي دبي كرم بك دبي ايجابي شاغي زلام دشتغل انسان دشتغل دبي مثلا مو حياته خلاص كر و نهاجي دبي تبدم بيجي دبي تشكي بيجي دبي بطلاق از دبي علي نقارم تشكي بيجم دبي شما دبي قرأك هون جافدو فقط ور مقابل يهفدو از دو بيوا بيجم مع الرادبه دبي تمام قوجي جناب نو قوي در بردده او در سر ترياق الرادبه وزلام جيل مقابل يوي فيجا ببجي نار ريفي دبي دبي زلام دبي اي دبي شد دبي اي وقجر القر دبي راج كفر وبير بير سريبي ويبكوج فهم دكان زلامش شكل راد دبي دبي رادجي كفر دبي رق بير بير دافي سريبي ودي برشقيني ودي كوجه زلام جر ريفير دبي دبي ارق دبي بتلاق دي دارستان ان حيوان اجي حز دقمتيه دبي تحيات عم خلاص كرت قرك دبي مر بي حياسوكي روی دبید بعضا سوق دبر روی دهند بود زانه سوقی حز بريش كانت کنه آه.